Андалусия. Тираж. Bugun шундай davrda yashayapmizki, ko'pchilik o'z tarixini bilmaydi. Bilsa ham, uning oz qismidan xabardor xolos. O'z jonlari va mollarini ushbu pok va go'zal din da'vati yo'lida fido qilgan odamlarning jasoratlari sholli tarixlari vaqt jangi qoplangan kitoblarda qolib ketmoqda biroq biz ya'ni kelajakka umid bilan boqayotgan avlod o'z tariximizni yaxshi bilishimiz kerak tarixda ne ne buyuk davlatlar qanchadan qancha jasur podshohlar va lashkarboshlar o'tgani haqida qariyb hech narsa bilmaymiz andalus ham ana shunday davlatlardan biri bo'lib musulmonlar ushbu mamlakatda 800 yildan ziyod davr mobaynida hukmronlik qilgan ummaviy amirlardan Valid ibn Abdumalik hukmdorligi 705-715 yillarda Ispaniya va Portugaliya Musa Nusayya va uning mavlosi Tariq ibn Ziyod tomonidan hijriy 92 milodiy 711 yilda fath etildi va bu ikki davlat fathidan so'ng arab tilida bitta nom bilan andalusiya deb atala boshlandi andalusiya islom xalifaligi davrida nihoyatda gullab yashnagan qurtuba ishbilya g'arnota kabi o'lkalar ilm fan madaniyat savdo sotiq sohasida faqat Bag'dod va Kustantaniyadangina orqada bo'lgan. Andalusiyada go'zal shaharlar, muhtasham masjid va qasrlar barpo etilgan. Hunarmandchilik rivojlangan. Andalusiyadan dong'i dunyoga ketgan Imom Qurtubiy, Ibn Arabiy, Ibn Hazm, Ibn Rushd, Abu Hayyon, Ibn Atiya kabi olimlar yetishib chiqqan. Andalusiyada islomiy kitoblarning ulkan xazinalari jamlangan, islomiy bilimlar yuksak darajada rivojlangan edi. Bu yerda barpo etilgan va islom me'morligining shoh asarlari sanalgan Az-Zahro, Al-Hamro kabi muhtasham va fusunkor qasrlarni haligacha biror millat yoki davlat qura olgani yo'q. Nasroniylar Hijriy 635, milodiy 1236-yili Qurtubani 646-yili milodiy 1248-yili Ishbiliyani bosib olib, barcha musulmonlarni qilishdan o'tkazdi. Islom madaniyati obidalarini yakson qilib, kitoblarni yoqdi. Faqat G'arnotada musulmonlar hukmronligi milodiy 1492-yilgacha davom etdi. Va shundan keyin Andalusiya batamom tanazzulga yuz tutdi. Xullas, mazkur kitob haqida Bag'dodning qulashi deb nomlangan kitobchamiz so'ngida xabar berib o'tgandik. Mana Andalus haqidagi kitobchamiz ham nashrga tayyor bo'ldi. Ushbu kitob o'quvchilar e'tiboriga qachonlardir hozirgi Ispaniya va Portugaliya hududida musulmonlar hukmronligi ostida bo'lgan mazkur mamlakatda sodir bo'lgan barcha muhim voqealarning keng qamrovli sharhi taqdim etiladi. O'quvchimiz ham o'z oldiga o'ta muhim 8 asrdan ziyod muddatga ega bo'lgan tarixdan xulosa chiqarib olish maqsadini qo'yib olishlari maqsadga muvofiq. Bu haqda tarixchi bobolarimiz aytganidek, sizdan oldin yashaganlarning tajribasidan xulosa chiqaringki, toki keyingi avlodga dars bo'lmasligingizdan avval. Shuningdek, o'quvchilarga islom tarixidan ko'plab yangi ma'lumotlarni olib, o'z bilimlarini boyitish imkoniyati taqdim etiladi. Ushbu kitob tayyor bo'lishiga o'z hissalarini qo'shgan abbos asad sanjar said va boshqa azizlarimizga alohida minnatdorchiligimni bildiraman abu muslim andalusga yo'l nima uchun andalus tarixini o'rganishimiz kerak andalus tarixi 800 yilga yaqin davrni o'z ichiga oladi. Ushbu davr ichida ko'plab millatlar tarix sahnasiga ko'tarilib, yuz tuban qulagan. Andalus tarixida buyuk insonlar va qabih qo'rqoqlar, ulkan g'alabalar va alamli mag'lubiyatlar juda ko'p. Andalus bilim va hikmat izlaganlar uchun chinakam xazinadir. ushbu tarixni o'rganishga kirishishdan oldin bir necha savolni qo'yish kerak musulmonlar nima sababdan qilich ko'tarib andalusni fath qilishga kirishdi o'sha vaqtda bu hududda shimoliy olmonlar qabilalari gotlar yashagan biroq tabiiy savol tug'ilishi mumkin axir dinda majbur qilish yo'q biroq nima sababdan musulmonlar mustaqil mamlakatlarni fath eta boshladi shu yerda islomda urushning ikki turi mavjudligini esga olaylik birinchisi mudofaa urushi ikkinchisi hujum va zabt etish ko'rinishidagi urush islom aqidasiga ko'ra alloh mazkur dinni yer yuzidagi barcha insonlar uchun nozil qilgan har bir xalq ustida o'z hukmdori oddiy raiyatning e'tiqod urf odatlari ustidan nazoratchilari bo'ladi ularning aksariyati turli sabablarga ko'ra yangi va haqiqiy dinni qabul qilishga qarshi chiqqan sababli musulmonlar allohning amri bilan islom da'vatini muhofaza qilish uchun fath yurishlarini boshladi aks holda sigirlarga sig'inadigan hindiston yoki shamollik bilan shug'ullanadigan Afrikaning olis sahrolarida yakka xudolikka kim da'vat qilardi? Zero bu yerlarga harbiy qo'shin yordamisiz yetib borish ilojsiz. O'z-o'zidan ushbu hududlar hukmdorlari oldida musulmonlarga qarshi qilich ko'tarib chiqishdan boshqa chora qolmagan. Shu bilan birga musulmonlar ham islom haqiqatini yetkazish uchun qurol ko'tarib, ularga qarshi urush ochishga majbur edi biroq shuni unutmaslik lozimki harbiy harakatlar faqat islomga qarshilik qilganlarga nisbatan qo'llanilgan qarshilik qilmagan oddiy odamlarga nisbatan kuch ishlatilmagan hazrati umar ibn hattob roziyallohu anhu ham dehqonlarga oddiy xalqqa nisbatan allohdan taqvo qiling deb bejiz aytmagan andalus qayerda joylashgan bu mamlakat hozirgi ispaniya va portugaliya hududlarida joylashgan qachonlardir fransiyaning janubiy qismi ham andalus tarkibida bo'lgan umumiy maydoni 600 ming kvadrat kilometr janubida gibraltar bo'g'ozi va o'rta yer dengizi g'arbda esa Atlantika okeani suvlari Andalus sohillarini yuvib turgan. 800 yil davomida Andalusning qaysidir yerlarini nasroniylar ishg'ol qilgan. Keyin esa yana qayta musulmonlar qo'liga o'tgan. Yangi fathlar va mag'lubiyatlar takrorlanib turgan. Shu sababdan bu davlatning xaritasini to'liq taqdim etishning imkoni yo'q. Biroq yuqoridagi xaritada ushbu davlatning taxminiy hududlari belgilangan shuningdek leon navar Kastilya, aragon kabi davlatlarning qayerda joylashgani ham ko'rsatilgan G'anim hududlari ham shu kabi turli urushlar bo'yicha kattalashgan va kichiklashgan bir necha yuz yil o'tib andalus 22 mayda davlatlarga bo'linib ketdi kitobxon yuqoridagi xaritaga nazar tashlasa va xalifaligi hududi haqida tasavvurga ega bo'ladi. Nima uchun bu davlat Andalusiya deb atalgan? 2000 yil oldin Andalusiya hududida vandallar yashagan bo'lib, ular yashagan makon avval boshidan Vandalusiya deb atalgan. Keyinroq vandallar bu yerlarni tark etib, Gibraltar bo'g'ozi orqali hozirgi Marokash hududlariga ko'chib o'tishgan. Biroq vaqt o'tib, ular bir vaqtlar istiqomat qilgan yerlar Al-Andalus deb atala boshlandi. Musulmonlar nima uchun aynan Ispaniyaga yurish qildi? Andalus yerlarini zabt etish g'oyasi esa uning fathiga kirishdan ancha oldin paydo bo'lgan edi. biz musulmonlarning ko'p yillar davomida Rom poytaxti Konstantinopolni zabt etishga urinib kelganini bilamiz. 3 xalifa Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning albatta Konstantinopolni faqat dengizdan turib zabt etish mumkin. Va agar Andalusni ishg'ol etsangiz, Konstantinopolni zabt etganlarning mukofotiga sherik bo'lasiz. degan gaplari bor andalusning fathi qachon amalga oshdi bu hijratning 92 yilida xalifalikni ummaviylardan valid ibn abdumalik boshqarayotgan davrda amalga oshgan o'sha paytda yevropa aholisi juda qashshoq yashagan ularning kam qismigina boy bo'lib zadagonlar, asosan feodallar mulozimlar va qirollardan iborat edi Yevropaliklarning aksariyati badanidagi kir shifobaxsh xususiyatga ega deya ishonar, kamdan kam holatlarda gigiyena qoidalariga amal qilinardi. Bir yilda bir marta hammom qilish ular uchun juda katta muvaffaqiyat sanalardi. Bu haqida Yevropa tarixchilari asarlarida ham ko'plab ma'lumotlarni uchratish mumkin. Andalusning fath etilishi islom Shimoliy Afrika hududiga Andalusga yurish boshlanishidan 70 yil avval kirib borgan. Hijratning 23-yilida musulmonlar Shimoliy Afrikani zabt eta boshlagan. O'sha paytda ushbu hududlar aholisi asosan barbarlardan iborat bo'lib, ular goh islomni qabul qilishar, goh undan chiqib ketishardi. Bu ahvol Muso ibn Nusayr degan odam paydo bo'lgunicha davom etdi. Muso ibn Nusayr tobeinlardan edi. Tobein payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalarini ko'rib ergashgan, iymon keltirib, islomda vafot etgan odamlar. Muso ibn Nusayrning otasi Nusayr sahoba Xolid ibn Valid boshchiligidagi Ayn ut Tamr jangida asirga olingan bo'lib o'sha paytda bor yo'g'i 13 yoshda edi u cherkovlarning birida ta'lim olayotgan nasroniy o'spirin edi sahobalarning da'vati bilan u islomni qabul qildi nusayr shariat ilmlarini egallab olim bo'ldi u shuningdek yaxshi chavandoz ham edi Keyinchalik Muaviya ibn Abu Sufyon xalifalik davrida lashkarbosh etib tayinlandi. Uning o'g'li Muso Muaviya ibn Abu Sufyonning saroyida tarbiyalana boshladi. Muso ham ulg'ayib, Misr hududida lashkarboshi bo'ldi. O'shanda bu viloyatga Abdulaziz ibn Marvon voliylik qilardi. Bir muncha vaqt o'tib, Muso butun Shimoliy Afrika bo'ylab ummaviylar lashkarining yetakchisi bo'ldi. Aynan o'sha paytda Hijratning 85-yilida islom ana shu hududlarda mustahkam o'rnashdi. Umuman olganda, Shimoliy Afrika hududini sahoba Uqba ibn Nofiya radhiyallohu anhu zabt etib bo'lgan. Biroq islom bu yerdagi aholining qalbidan mustahkam o'rin olmagan uning o'zi esa kayravon shahri yo'lida barbarlar tomonidan o'ldirilgandi muso ibn nusayr uqbaning xatolarini tahlil eta turib uning ikkita katta xatoga yo'l qo'yganini tushunib yetdi birinchisi uqba ibn nofiya yangi hududlarni juda qisqa muddatlarda zabt etib ularni himoyasiz qoldiradi. Ikkinchisi lashkarlarning ma'naviy axloq past, iymoni zaif edi. Shundan so'ng Muso ibn Nusayr qo'shin ortini mustahkamlash maqsadida ushbu hududlarni Xolid ibn Validdan ibrat olgan holda asta-sekinlik bilan zabt eta boshladi. Bunga 6-7 yil vaqt ketdi. holbuki uqba ibn nofiy butun shimoliy afrika hududini bir necha oyda qo'lga kiritgandi muso shuningdek yaman shom hijoz va boshqa mamlakatlardan ulamolarni olib kelib odamlarga dinni o'rgata boshladi atlantika okeani qirg'oqlarga yetib kelgan muso qit'a janubiga deyarli kimsasiz odam yashamaydigan sahroyi kabrga qarab yurish noto'g'ri ekanini anglab yetdi va shimolga qarab yurishga qaror qildi u shimoliy afrikaning marokashdagi gibraltar bo'g'oziga olib yo'l ochib beradigan sabt shahridan boshqa barcha hududlarni ishg'ol qildi ushbu bo'g'ozning kengligi 13 kilometrdan 37 kilometrgacha yetadi gibraltar qirg'og'ida esa hammasi bo'lib ikkita shahar tanja bilan sabt joylashgan edi o'sha paytda musulmonlar tanjani ishg'ol etib bo'lgandilar va muso ibn musayr strategik jihatdan o'ta muhim bo'lgan bu shaharga kelib chiqishi barbarlar qabilasidan bo'lgan tariq ibn ziyodni lashkarboshi etib tayinladi barbarlarning o'zlari oq yuzli yashil ko'zli ko'p hollarda sochlari mallarang bo'lardi ba'zi tarixchilarning aytishicha barbarlar aslida shimoliy german qabilalarining avlodi bo'lib shimoliy afrika yerlariga kelishganiga ancha bo'lgan tariq ibn ziyodning o'zi esa rivoyat qilinishicha jussasi yirik sochlari sariq rangda bo'lgan andalusga yurishdan oldin muso ibn nusayrning quyidagi muammolari bor edi birinchi dengizdan suzib o'tish uchun kemalar soni yetarli bo'lmagan negaki shu vaqtgacha musulmonlarning aksariyat janglari asosan quruqlikda o'tgan bo'lib ba'zi hollarda o'rta yer dengizida ham jang qilishgan ikkinchi andalus yo'lida balyar orollari joylashgan bo'lib ularda ko'plab ko'ngilsizliklar keltirishi mumkin bo'lgan vizantiyaliklar istiqomat qilgan muso ortida dushman kayfiyatidagi vizantiyaliklarni qoldirib armiyasi bilan ispaniyaga kirishni xohlamagan chunki ular ortdan turib hujum qilishi mumkin edi uchinchi musulmonlar hali podshoh yulian boshqarayotgan Sabta shahrini fath qilmagandilar. Bu podshohning Ispaniyaning oldingi hukmdori G'aytasha bilan munosabati juda yaxshi edi. Biroq G'aytashani Rodrigo ismli kishi taxtdan ag'dardi. Shoh Yulian Rodrigoning hukmdorlik qilishiga qarshi edi. Sobiq qirolning o'g'illari ham Yulianning oldiga qochib kelishgan. va undan Rodrigoga qarshi yordam so'rashgan edilar. Biroq na G'aytashaning o'g'illarida, na Julianda Rodrigoga qarshi chiqqani kuch yetarli emasdi. 4. Arabiston yarim orolidan va Yamandan yetib kelgan kuchlar yetarli bo'lmasdan butun Shimoliy Afrikada tarqoq holatda edi. 5. Andalusdagi nasroniylar kuchli edi. Ularda tajribali harbiy qo'mondonlar va mustahkam qal'alar ko'p edi. 6. Musulmonlar Andalus haqida deyarli hech narsa bilishmasdi. Musoning bu ish ancha vaqt olishini bilsa-da, birinchi navbatda O'rta Yer dengiziga chiqadigan sohillarda bandargohlar hamda kemalar qurish bilan mashg'ul bo'ldi. bandargohlarning eng yirigi Kayravon shahrida edi. Ikkinchisi u barbarlarning iymoni kuchayishi hamda dindagi birodarlikning axloqiy sifatlarini yaxshilanishi uchun maxsus o'quvlarni tashkil etdi. Uchinchisi u andaluski yurishga rahbar etib, Tariq ibn Ziyodni tayinladi. U arab va barbar tillarini a'lo darajada bilgan, taqvodor inson edi. qayd etish joizki u qo'shinga qo'mondon etib arabni emas balki barbarni tayinladi sababi armiyaning asosiy qismini barbarlar tashkil etib ularning hammasi ham arab tilini bilmasdi to'rtinchisi muso ibn nusayr qo'shin bilan yurish qilib balear orollarini fath etdi va shu bilan qo'shin ortini xavf xatardan xotirjam qildi biroq shunga qaramay musoda ba'zi muammolar qoldi oldin aytilganidek muso kemalarni qurgan olimlarni olib kelgan balyar orollarini fath qilgani bilan bitta muammo qolgandi shoh yulian va sapta shahri biroq muso muvaffaqiyatga erishish uchun barcha tadbirlarni ko'rib qo'ygan edi Qolaversa, Yulian ham musulmonlar tez orada uning shahrini zabt etishga kirishishini tushunar, boz ustiga Rodrigodan qasos olish orzusida yonayotgan G'aytashaning o'g'illari uning oldida edi. Bu o'g'illarning Ispaniyada ulkan yer mulklari bo'lsa ham, deyarli hech qanday harbiy kuchlar yo'q edi. Bundan tashqari, Yulianning o'zi Rodrigoni juda yomon ko'rardi. Kunlarning birida Tariq ibn Ziyod Tanja shahridagi o'z qal'asida o'tirganida unga Yulianning choparlari quyidagi takliflarni olib keldi. Men Yulian sizlarga Sabta shahrini topshiraman. Men sizlarga kemalar berib yordam qilaman. Men Andalus jo'g'rafiyasi va aholisi to'g'risida ma'lumot beraman va bularning hammasini oldingi qirol g'aytashaning yer mulklariga egalik qilish huquqi evaziga taqdim etaman tarix ibn ziyod bu haqida musoga ma'lum qildi u esa musulmonlarning o'sha paytdagi xalifasi valid ibn abdumalikka maktub yo'lladi xalifa yuliyanning taklifini bitta shart bilan qabul qilishga ruxsat berdi Julianning so'zlari nechog'lik chin ekanligini tekshirish uchun razvedka otryadini yuborish kerak. Muso 500 kishilik otryad to'plab, unga Tarif ibn Malikni qo'mondon etib tayinladi. 91-hijriy yilning Ramazon oyida Tarif Gibraltlardan o'tib, Andalusning janubiy qismini o'rgana boshladi. va Yulian taqdim etgan axborot haqiqat ekanini ko'rdi. Shundan keyin Muso bir yil davomida qo'shin tayyorladi va alaloqibat 7000 kishilik lashkar to'plandi. Hijratning 92-yili Shabon oyida qo'shin kemalarda bo'g'ozni kesib o'tib, Tariq tog'i yonbag'rida to'xtadi. U yerdan jazira tul Xadra oroli hududiga o'tgan musulmonlar unchalik katta bo'lmagan ispan armiyasiga yo'liqdi tariq ibn ziyod ularga uch marta islomga o'tishni taklif qildi va quyidagi so'zlarni aytdi agar islomni qabul qilmasangiz unda jizya to'laysiz aks holda urush boshlaymiz ular bosh tortdilar va jang boshlandi musulmonlar g'alaba qozondi biroq ispanlar qo'mondoni rodrigoga maktub yozishga ulgurishdi maktubda shunday yoziladi oh rodrigo bizga yordamga shoshilgin chindan ham bu yerga shunday lashkar yetib keldiki ular yer ahlimi yoki osmondan tushdilarmi bilmay qoldik o'sha paytda andalusning poytaxti ispaniya markazidagi tulaytula shahri edi qirol rodrigo juda katta qo'shin to'pladi undagi chavandozlarning o'zi yuz mingga yetib qolay dedi tarix ibn ziyod qo'shnining aksariyati piyoda bo'lib u shimoliy afrikaga maktub yuborib yordam kuch so'radi muso ibn musayr unga qachonlardir razvedka otryadiga rahbarlik qilgan tarif ibn malik boshliq yana besh ming askar jo'natdi shundan so'ng tariq jang uchun joy qidira boshladi va barbat deya atalgan vodiyni topdi boshqa rivoyatlarda lyukka yoki lakka deb nomlangan musulmonlarning pozitsiyasi juda qulay ortida ham tog' kun chiqar tarafda ham tog'lar kun botar tarafda esa ko'l bor edi bunday joylashuv unga rodrigo armiyasining aylanib orqadan zarba bermasligiga imkon yaratardi shunga qaramay u orqani himoya qilishni unchalik katta bo'lmagan qo'shin bilan tarif ibn malikka topshirdi va nihoyat rodrigo boshliq yuz ming otliq qo'shin yetib keldi ularni ustiga qo'lga olingan asir musulmonlarni bog'lash uchun ataylab arqon ortib olingan hachirlar kuzatib kelardi zarbof liboslarga burkangan Rodrigoning o'zi xachirlar tortib kelayotgan oltin ravonda kelardi. Nihoyat 92-hijriy yilning 28-ramazon kuni jang boshlandi. Qo'shinlar sonida ulkan farq bor edi. Bu jang 8 kun davom etdi. Hatto Eid al-Fitr kuni ham musulmonlar jang qilishdan to'xtamadi. Nihoyat 8 kun davom etgan to'xtovsiz janglardan so'ng musulmonlar ispanlar ustidan g'alaba qozondi. Rivoyatlardan birida Rodrigo o'ldirilgan, boshqalarida esa qochib ketgan deb hikoya qilinadi. Shundan so'ng qirol Rodrigo tarixga o'chirildi. Va ushbu jangdan so'ng u haqida hech qanday rivoyatlar bo'lmadi. Musulmonlar katta o'ljalarga ega bo'ldi. O'ljaning eng yaxshisi otlar bo'ldi. 12 ming musulmon qo'shnidan 3 ming nafari jangda halok bo'lishdi. Rivoyatlarda aytilishicha, Tariq ibn Ziyod Andalus hududiga yetib kelganida musulmonlarni shijoatlantirish uchun hamda ortga yo'lni kesish uchun o'z kemalarini yondirib tashlagan ekan. Biroq bu rivoyatlarning negizi zaifdir. musulmon tarixchilarining kitoblarining birortasida ham bu voqea haqida hikoya qilinmaydi bu voqea asosan yevropaliklarning tarix kitoblarida bitilgan har holda yevropalik son jihatdan ispanlardan ancha kam bo'lgan musulmonlarning ruhiy ustunligi va shijoatini qandaydir yo'l bilan izohlashlari kerak bo'lgan ammo bunday holatlar musulmonlar uchun odatiy edi. Chunki o'tgan askar janglarda musulmonlar dushman lashkarlariga nisbatan son jihatdan oz bo'lishgan. Boz ustiga ulug' sarkarda bo'lgan Tariq ibn Ziyod armiyaning ortga chekinishi uchun yo'lni to'sib qo'yishlari mumkin emasdi. Kemalar ham uning mulki emas. Baytul mol mablag'lari hisobiga qurilgan. ba'zilar esa qirol Yuliandan vaqtincha foydalanish uchun ijaraga olingan edi. Urushdan so'ng Tariq ibn Ziyod Andalusni egallash imkoniyatini qo'ldan bermaslik kerak degan qarorga keldi. Hamda shimolga mamlakatning eng katta shaharlaridan biri Ishbiliyaga qarab yurish boshladi. Shahar himoyasi juda mustahkam bo'lishiga qaramay, uning aholisi o'z ixtiyori bilan musulmonlarga darvozani ochib berdi hamda jizya to'lashga rozi bo'ldi voliylar davri tariq ibn ziyod ustunja shahrini qamalga olib nasroniylar bilan jang boshladi nasroniylar juda qattiq qarshilik ko'rsatdilar biroq oxir oqibat musulmonlarga jizya to'lashga rozi bo'ldilar shundan so'ng tariq 700 ga yaqin jangchilardan iborat uncha katta bo'lmagan qo'shinlarni andalusning janubiy hududlariga yubora boshladi uning o'zi esa asosiy qo'shin bilan birga tulaytula shahriga qarab yurish boshladi 700 kishilik qo'shinlardan biri Qurtuba shahrini qo'lga kiritdi. Boshqa qo'shinlar esa Malka, G'arnota, Mursiya va boshqa taniqli shaharlarni zabt eta boshladilar. Shu vaqtning o'zida Tariq ibn Ziyod shimol ichkarisiga kirib turib, Jayan qal'asini garchi u juda ham mustahkam bo'lishiga qaramay ishg'ol eta oldi. Shundan so'ng u Ispaniyadagi himoyasi eng mustahkam sanalgan Tulay-Tulaga qarab yo'l oldi va qal'a oldiga yetib kelganida Rodrigo qo'shini mag'lubiyatga uchragani haqida eshitgan nasroniylar hech qanday janglarsiz shahar darvozasini ochib berdilar va jizya to'lashga rozi bo'ldilar. Ushbu xushxabarni eshitgan Muso ibn Nusayr unga maktub yo'llab, Shimoliy Afrikadan yordamchi qo'shin yetib kelgunga qadar shahardan chiqmaslikka buyruq berdi. Muso 18 ming navkardan iborat qo'shin tayyorladi. Shimoliy Afrika bo'ylab musulmonlar Gibraltar ortida yangi hududlarni fath etgani to'g'risidagi mishmishlar tarqalishi ortidan juda ko'p odamlar to'plandi va ko'pchilik yangi yurishlar sari tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Askarlar Yaman, Iroq va Shomdan keldilar. Ular Gibraltar bo'g'ozidan suzib o'tganlarida Musoning tashvishlangani bekor emasligi ma'lum bo'ldi. Ishbiliya shahri aholisi Tariq ibn Ziyodga xiyonat qildi. Unga ortidan turib zarba berishga tayyor turgandi. Biroq nasroniylar qo'shini Tariq ibn Ziyodga endi hujum qilmoqchi bo'lganida Muso ibn Nusayrning 20 ming kishilik qo'shini yetib keldi. Ishbiliya qamali bir necha oy davom etdi. Shundan so'ng ular darvozalarini qaytadan ochib, musulmonlarga taslim bo'ldilar. Shundan so'ng Muso asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich Andalusni zabt eta boshladi. Xususan, g'arbda u qal'alarning birini qamalga olib, yanada g'arbroqda joylashgan boshqa qal'ani zabt etish uchun o'g'li abdulaziz ibn musoni jo'natdi va u qisqa muddat ichida butun g'arbiy andalusni fath etdi lissabon va boshqa shaharlar muso bu zaminga qadam qo'yganidan so'ng bir yil o'tgandagina tariq ibn ziyod bilan yuzma yuz ko'rishdilar shundan keyin ikkovi birlashib qolgan hududlarni fath etishga kirishdilar hamda barselona va saragosa shahrini qo'lga kiritish ortidan deyarli butun andalusni fath etdilar ajablanarli yeri shundaki ispaniya va fransiyani o'rtasida piriney tog'lari ajratib turganiga qaramay muso ibn musayr qo'shinni aynan shu tog'lar orqali yubordi va otryad narbonna arbona shahrini zabt etdi keyin bu shahar katta provinsiyaga aylandi shunday qilib taxminan uch yarim yil ichida ular deyarli butun andalusni ishg'ol etdilar faqat ispanlarning shimoli g'arbida joylashgan galisiya deya atalmish yer parchasi qolib ketdi bu voqealar hijratdan so'ng 95 yillar atrofida sodir bo'lgan bir muncha vaqt o'tib xalifa valid ibn abdumalikdan maktub keldi mo'minlar amiri muso va tariq tezda damashqqa kelishlarini talab qilgandi muso ibn Nusayr bundan qattiq ranjidi o'sha paytda u 75 yoshga kirgandi tarixchilarning aytishicha muso butun yevropani fath qilmoqchi va konstantinopolgacha yetib bormoqchi bo'lgandi ular damashqqa yetib kelganlarida musulmonlar amiri valid ibn abdumalik o'lim talvasasida yotar uch kun o'tib vafot etgandi taxtga o'tirgan xalifa sulaymon ham ularning ikkovi ham damashqda qolishi kerak degan fikrda sobit edi bir yil o'tib xalifa sulaymon hajga otlandi va o'sha 97 hijriy yilda muso ibn Nusayr ham unga hamroh bo'ldi. madinaga yetib kelganida muso ibn nusayr dorul baqoga rixlat etdi tariq haqida so'z yuritiladigan bo'lsa u damashqqa qaytganidan so'ng u haqida tarix kitoblarida hech qanday ma'lumot bitilmadi ba'zilarning aytishicha u hijratning 102 yilida vafot etdi muso zabt etishga ulgurmagan ispaniya shimoli g'arbidagi o'sha kichkina zamin asrlar o'sha islom andalusning qulashiga sabab bo'ldi ko'rinishidan arzimaydigan narsa ammo tarix bizga ajib misollarni taqdim etib ulardan ibrat olishimizni taklif etadi shunday qilib andalus fathi tarixi hijriy 96 yilda nihoyasiga yetdi ko'pchilik tarixchilarning aytishicha bu harbiy faoliyat sohasidagi mo'jiza edi ko'plab tog'lar va daryolar kabi tabiiy to'siqlarga to'lib toshgan ulkan hududni uch yarim yil ichida qo'lga kiritish deyarli imkonsiz edi biroq buyuk sarkardalardan bo'lgan tariq ibn ziyod va muso ibn nusayr rahbarligidagi musulmonlar qo'shini ulkan zafar qozondi ana shundan so'ng damashqdagi xalifaga bo'ysunuvchi voliylar davri boshlanib 42 yil davom etdi xalifa sulaymon amri ila birinchi bo'lib abdulaziz ibn muso ibn musayr voliylikka tayinlandi u otasiga mingazgan musoning o'zi u haqda u doimo tunlari qoyim va kunduzi soyimdir deb gapirib yurardi biroq 42 yil davomida 22 ta vali almashdi va bu Andalusga salbiy ta'sir qildi. Nega endi 22 ta vali almashdi? Birinchi, ko'p valilar harbiy yurishlarda halok bo'ldi. Ikkinchi, ba'zilar hokimiyatni qo'lga kiritish uchun boshqalarni ag'darib, siyosiy fitnalarni qo'zgan. hijratning 123-yiligacha saltanat kuchli bo'lgan 123-yildan 138-yilgacha Andalus boshqaruvi zaiflashgan. Andalus aholisi dastlabki paytda din ahkomlari bilan tanishib, islomni qabul qila boshladilar. Ispanlar haqiqiy din inson hayotining barcha jabhalarini yaxshilikka chorlaydigan tinchlik va yaxshilik dinini topdilar ular to'da to'da bo'lib alloh diniga kira boshladilar sinflar bo'yicha tabaqalanish bekor qilindi dinda hech qanday majburlash yo'q edi cherkovlar qoldirildi ba'zida esa cherkovlar sotib olinib masjidlarga aylantirildi musulmonlar juda ko'p ko'priklar qurdilar qurol aslaha ishlab chiqaradigan ustaxonalar ochdilar dengiz flotini qurdilar hatto nasroniy va yahudiylar ham arab tilini o'rganib bundan faxrlanardilar musulmonlar poytaxtni tulaytuladan qurtubaga ko'chirdilar shuningdek fransiyaga muntazam yurishlar bo'lib turdi samih ibn malik xulyoniy buyuk voliylardan biri edi uni musulmonlarning amiri umar ibn abdulaziz voliy etib tayinlagandi umar ibn abdulaziz o'zi qanday bo'lsa viloyatlarga ham o'ziga o'xshagan taqvodor mo'minlarni voliy etib tayinlardi samh ibn malik fransiya janubiy g'arbining butun hududini egalladi va tuluza shahrigacha yetib bordi u o'zining zafarona yurishlarini 102 yilning arofat kunida shahid bo'lgunga qadar davom ettirdi Undan keyin bir necha voliylar boshqaruvini qo'lga oldilar. 103-yilda esa voliylik Anbasa ibn Suhaym qo'liga o'tdi va u deyarli Parijgacha yetib bordi. U Parijni 30 chaqirim masofada joylashgan Sans shahriga yetib borganida jang maydonida shahid bo'ldi. U Fransiya hududining deyarli 70 foizini egallagandi. u halok bo'lganidan so'ng ko'p narsalar o'zgardi shunday qilib voliylar almashar ekan hukmdorlik haysam qulobiy qo'liga o'tdi u arab millatidan bo'lib qonida millatchilik kuchli edi ish andalusning o'zida barbarlar va arablar o'rtasida to'qnashuvning kelib chiqishigacha yetib bordi undan keyin voliylik abdurahmon ibn g'afiqiyga o'tdi u bir biriga adovatda bo'lgan barcha musulmonlarni yarashtirdi u musulmon mujohidlarining oyog'i yetmagan joylargacha bordi u fransiyaning deyarli butun g'arbiy qismini zabt etdi hamda bordo tur tamashu kabi shaharlarni qo'lga kiritib pute shahriga yetib keldi u ellik ming kishilik qo'shinga ega bo'ldi va ular bu yerlarning hammasini zabt etdilar va juda ko'p o'ljalarga ega bo'ldilar. Shundan so'ng arablar va barbarlar o'rtasida o'ljalar sababli nizolar chiqa boshladi. Lekin muammolarning kattasi odamlar bizning lashkarimiz ulkan, bizni hech kim yenga olmaydi degan so'zlarini gapira boshladilar. Va nihoyat ular Puateyga yaqinlashganlarida ularga qarshi Karl Martel degan lashkar lashkarboshi qarshi chiqdi. Karl 499 ming kishilik askar to'pladi va Balat deya ataluvchi joyda jang boshladi. Tarixda bu jang Balatu Shuhada shahidlar saroyi deb nom olgan. Jang tashlandiq saroy yonida o'tgani uchun shunday nomga ega bo'ldi. 114 hijriy yilning Ramazon oyida o'tgan bu jang 10 kun davom etdi. Avvaliga musulmonlar zafar qozona boshladilar. Biroq fransuzlar musulmonlar o'lja yig'ishga tushganlarini ko'rib, o'ljalarni talashni boshladilar. Musulmonlar esa jang qolib, o'ljalarni himoya qila boshladilar va natijada ular ulkan mag'lubiyatga uchradilar. Yevropaliklarning aytishicha, agar Putiyadagi jangda musulmonlar g'alaba qozonganlarida ular butun Yevropani qo'lga kiritgan bo'lardilar va o'shanda Oksfordda Qur'on o'qitilardi. Poatiyadagi jangda Abdurrahmon G'afaqiy shahid bo'ldi. Poatiyadagi jangdan so'ng Andalusdagi rivojlanish davri nihoyasiga yetdi. abdurahmon Dohili qurayshlar shunqori putiyadagi jangdan so'ng uqba ibn hajjoj sulali 116 yildan 123 yilgacha voliylik qildi 7 yil davomida u fransiyaga 7 marta yurish qildi u qudrat davrining so'nggi voliysi edi va janglarning birida shahid bo'ldi uning o'zi asirlarni islomga da'vat qilar va 2000 mingga yaqin fransuz uqba sababli islomni qabul qilgandi 123 yildan 138 yilgacha zaiflik va nizolar davri bo'ldi bu davrda mustabidlardan iborat voliylar hukmdor bo'ldilar ularning orasida abdumalik ibn katan ham bor edi u o'ljalarni faqat Mudar qabilasidan bo'lgan arablar o'rtasida taqsimlardi. So'nggi vali Yusuf ibn Abdurrahmon Faxriy hijratning 130-yilidan 138 yilgacha hukmdorlik qilgan. U xalifatdan ajralib chiqib, o'sha paytdagi mu'minlar amiriga itoat qilishdan bosh tortgan. Fransiyadagi hududlarning deyarli hammasi boy berilgan va hatto nasroniylarning yangi davlati Леон пайдо бўлди. Андалусда хаворижлар пайдо бўлди. Улар барбарларнинг аксарийатини ўз томонларига оғдириб олдилар. Хижратнинг 132-йилда Уммавийлар халифаси ағдариб ташланди ва тахтни қонли тўқнашувлар воситасида эгаллаган Аббосилар сулоласининг ҳукмдорлиги бошланди. Кўплаб тарихчиларнинг айтишича, andalusda ham musulmonlar hukmronligi o'z nihoyasiga yetish xavfi tug'ildi abbosiylar o'z iqtidorlarini mustahkamlash yo'lida banu umayya sulolasining barcha a'zolarini qirib tashladilar illo qochib ketganlar omon qoldi ular orasida xalifa hishomning nabirasi abdurahmon ibn muoviya ham bor edi abbosiylar taxtni egallaganida abdurahmon ibn muoviya 19 yoshda edi iroqda bo'lgan chog'ida kunlarning birida u oilasi bilan uyda o'tirgan bo'lib ko'zlari qattiq og'riyotgandi va uning oldiga 4 yoshli o'g'li yig'lab kirdi uni harchand tinchlantirmoqchi bo'lsa-da, uddasidan chiqmadi. Shunda u hovliga chiqib, Abbosiylarning qora tug'larini ko'rib qoldi. U shu yoq narsalarni yig'ishtirib, o'n uch yoshli ukasi valid bilan furotga qarab qochdi abbosiylar ayollar va go'daklarga tegilmasligini bilib oilasini qoldirib ketdi furotga yaqinlashib kelib ular daryodan suzib o'ta boshladilar ularning ortidan quvib kelayotganlar ortga qaytinglar sizlarga omonlik beramiz deya baqira ketdilar ukasi valid ularga ishonib abdurahmonning so'ziga kirmay ortga suzib ketdi sababi u toliqqan edi akasining ko'z o'ngida uni o'ldirdilar abdurahmon furot daryosidan suzib o'tib shimoliy afrikaga qochishga qaror qildi chunki uning onasi barbarlar qabilasidan edi u hijoz misrdan o'tib kayravan shahriga yo'l oldi u yerda ham ummaviylarni ham abbosiylarni o'ziga birdek ashaddiy dushman deb bilguvchi abdurahmon ibn habib boshliq havorijlar isyon qilayotgandi shuning uchun u liviyadagi barqa shahriga qochishga majbur bo'lib u yerda to'rt yil qolib ketdi shundan keyin u andalusga ketishga qaror qildi biroq bundan oldin xodimi badrni banu umayyaga moyil bo'lganlar bilan aloqa o'rnatishga jo'natdi o'shanda uning yoshi yigirma uchga yetgandi boz ustiga u barbarlar bilan ham xat yozisha boshladi bu paytda u tuzukkina siyosatchi va diplomat bo'lib qolgandi abdurahmonning xodimi badr hojasi g'olibat tamimiy ismli choparni yubordi tabiatdan nekbin bo'lgan abdurahmon choparning ismini bilib alhamdulillah biz allohning izni bilan zafar qozonamiz va ishlarimizni nihoyasiga yetkazamiz dedi shundan so'ng u chopar bilan birga gibraltar bo'g'ozini kesib o'tdi bu yerda uni badr kutib oldi ular birgalikda andalus poytaxti qurtuba shahriga yo'l oldilar bu vaqtda yusuf faxriy shimolda navbatdagi isyonni bostirayotgandi abdurahmon o'z atrofiga ummaviylar va barbarlarni to'pladi biroq ular ozchilik edi shu bois u abu subah yahsubiy boshliq yamanliklar bilan ittifoq tuzishga erishdi shundan so'ng abdurahmon yusufga maktub yozib o'zini omon qolgan ummaviylarning avlodi xalifaning nabirasi ekani hokimiyatni o'z qo'liga olmoqchi bo'layotganini ma'lum qildi biroq yusuf bo'ysunishdan bosh tortdi va unga qarshi juda katta qo'shin solib keldi Shundan keyin 138-yilning Zulhijja oyida Al-Musora deya nom olgan jang bo'lib o'tdi. Musulmonlar musulmonlarga qarshi urushi juda katta musibat edi. Ammo muammoni hal qilishning boshqa chorasi qolmagandi go'yo. Abdurahmonning oti juda uchqur edi. Yamanliklar u haqida bahs qila turib, Abdurahmon jang paytida qochib ketishi mumkin deb gapira boshladilar. bu mishmishlar uning qulog'iga yetib bordi u yamanliklarning oldiga kelib otni berdi va o'rniga xachir minib otdan turib kamondan o'q uzish qulay emas ekan u juda ham uchqur ekan dedi yamanliklar uning bu ishidan ajablanib bu odam jang o'rtasida dorul harbni tashlab qochadiganlardan emasligiga amin bo'ldilar al musora jangida abdurahmon g'olib keldi va yamanliklar Yusufning qochayotgan qo'shinlari ortidan quvlay boshladilar. Lekin Abdurahmon ularni tinch qo'ying. Dushmaningiz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, axir ular musulmon-ku, ularni butunlay qirib tashlamang. Ularni kattaroq dushmanlaringiz, ya'ni faranglar uchun qoldiring deya amr etdi. U shunday ajoyib va yetuk siyosatchi yigit edi. Jangdan so'ng abu subax abdurahmonni mavh etmoqchi bo'ldi biroq aksariyat yamanliklar unga qarshi chiqishdan bosh tortib chindan ham bu odam ajoyib ekan dedilar bu gaplar abdurahmonning qulog'iga yetib bordi biroq u musulmonlar o'rtasidagi birdamlikni yo'qotmaslik uchun abu suhabga qarshi hech qanday chora ko'rmadi faqat oradan 11 yil o'tib hokimiyatda mustahkam o'rnashib olgandan keyin u abu sahabni uzoq yillar mobaynida egallab turgan mansabidan olib tashladi ushbu jangdan so'ng u qurtuba shahrini andalus janubini egallab oldi va uni abdurahmon dohiliy deb atay boshladilar 138 yildan ummaviylar boshqaruvi boshlandi va u 34 yil davomida hijratning 172 yiligacha hukmdorlik qildi u ham ishni isyonlarni bostirishdan boshladi. Biroq 146-yilda Abbosiylar sulolasining ikkinchisi xalifa Abu Jafar Mansur Abdurahmonni ag'darish uchun yuborgan Al-Ala Hadramiy boshchiligidagi katta isyon bo'ldi. Al-Ala Hadramiy mag'lub bo'ldi va shundan so'ng Andalusni zabt etishga urinishlar to'xtadi. Abu Jafar hatto Abdurahmonga Qurayshlar shunqor deb nom berdi. va alhamdulillahi bizlarning oramizda dengizni to'siq qilib qo'ydi dedi ummaviylar amirligi yuqorida aytib o'tilganidek abdurahmon dohiliy andalusda istiqomat qiladigan musulmonlarning xaloskori bo'lib qoldi u abbosiylar sulolasiga taslim bo'lmadi illo taslim bo'lsa albatta halokatga yuz tutishini aniq bilardi chunki abbosiylar o'z oldiga ummaviylarni yo'q qilishni maqsad qilib olgandilar abdurahmon dohiliy uch qismdan iborat bo'lgan lashkar to'play boshladi birinchisi islomni qabul qilgan mahalliy aholi ikkinchisi arablar barbarlar yamanliklar uchinchisi abdurahmon tomonidan sotib olingan hamda islom ruhida tarbiyalangan qullar va nasroniylar uning boshqaruv davri nihoyasiga yaqinlashganda lashkarning soni 100 mingga yetib qoldi u qilich yasaydigan ustaxonalar barpo etdi shuningdek qurtubada masjid qurdi bu masjid qurilishiga 80 ming oltin dinor sarfladi undan keyin banu umayya sulolasidan sakkiz avlod voliylari masjidni kengaytirishda davom etdilar va dunyodagi eng katta masjidlardan biriga aylantirdilar u shuningdek pul zarbxonasini qurib banu abbos sulolasi boshqarayotgan xalifalikdan farq qiladigan mahalliy tangalarni zarb eta boshladi u bobosi hishomdan ibrat olgan holda dunyodagi eng katta rasafa bog'ini barpo etdi u butun dunyodan daraxt ko'chatlarini keltirib ekdi ko'priklar qal'alar qurib andalusning barcha viloyatlarini yo'llar bilan bog'ladi o'sha paytda shimoliy g'arbdagi leon va shimoliy g'arbdagi fransiya asosiy dushmanlar edi u uchta chegara markazlari o'rnatdi saragosa salim leon tarafda yana bir qal'a u yilning har yoz mavsumida albatta Fransiya tomoniga yurishlar uyushtirardi. Mamlakat budjetini u 3 ta qismga bo'lardi. Birinchisi armiyaga, ikkinchisi davlatning kundalik ishlariga, uchinchisi muhtamal iqtisodiy bo'hron holatiga zaxira jamg'armasi. Tartusha, Barselona, Mariya va boshqa shaharlarda kuchli flot barpo etdi. Tarixchi Ibn Hayyan ul Andalusi uni buyuk sarkarda va lashkar boshi sifatida ta'riflagan u oqil beozor bilimdon jur'atli ziyrak va salobatli edi u ko'tarilishiga juda yengil hech qachon bekor o'tirmas doim biror ish bilan mashg'ul edi u juda mehribon va saxiy gapga chechan janoza namozlariga borar va ba'zida ularni o'zi boshqarardi juma va hayit namozlarini o'tib berar mavizalar qilar kasal odamlarni ziyorat qilar doim nimalargadir intilardi bilim doirasi nihoyatda kengligiga qaramay u boshqa lashkarboshilar va olimlardan maslahat olishdan or qilmasdi bu chinakam mo'minning sifati bo'lib ular hech qachon bekor o'tirmaydilar va doim dunyoviy va ham uxroviy sohalarda foydali ish bilan mashg'ul bo'ladilar bugungi kunda bekorchi foydasiz ishlarga sho'ng'ib ketgan yoshlarimiz bundan ibrat olishlari lozim abdurahmon xalq orasida tansoqchilarsiz yurardi holbuki bu o'sha davrdagi hukmdorlar uchun odatiy hol edi u odamlarning xulafoi roshidinlarning ikkinchisi bo'lgan umar ibn xattobga uning boshi ostiga yostiq o'rniga tosh qo'yib ostiga cho'ponni yopinib yotganini ko'rib gapirgan gaplarni yod oldi sen bizlarga bosh bo'lding va bizlarni samimiy va adolatli tarzda boshqarding shuning uchun sen xotirjam uxlashing mumkin yo umar bir kuni bizlar uchun qiziqarli va ibratli voqea sodir bo'ldi uning oldiga bir odam kelib boshqalarning huzurida nimanidir so'rab iltimos qildi abdurahmon uning iltimosini bajarib shunday deb aytdi agar senda yana qandaydir ehtiyoj yoki muammo paydo bo'lib qolsa bu haqda bir varoq qog'ozga yozginda bizga ber illo odamlar sening muammolaring haqida bilmasinlar biroq bu qog'oz parchasini bizga berishdan avval sen uni samimiy iltijo va niyat bilan sening va bizning Robbimizga berishing kerak bo'ladi shu yo'l bilan u odamlarni birinchi navbatda yordam so'rab alloh taologa murojaat qilish kerakligiga o'rgatardi qariyb umr poyoniga yetib borayotgan paytda u o'zidan so'ng kimni voris qilib qoldirish haqida o'ylay boshladi uning ikki o'g'li bo'lib birining ismi hishom ikkinchisiniki sulaymon edi abdurahmon ularni uzoq vaqt sinovdan o'tkazib o'ylay o'ylay o'zidan so'ng vorislikka Hishomni tanladi. Ko'pchilik Hishomni o'z davrining ulug' xalifasi Umar ibn Abdulazizga o'xshatardi. Hishom ibn Abdurrahmon 8 yil hukmdorlik qildi. U olim edi. Arab tilini yoyishda jiddiy jahd ko'rsatdi. Hatto yahudiylar va nasroniylarning o'quv markazlarida ham arab tili o'qitilardi. U shuningdek, Malikiylar mazhabini targ'ib qildi undan keyin o'g'li hakam ibn hishom ibn abdurahmon 180-206 hijriy yillarda hukmdorlik qildi u she'riyat va shikor muxlisi edi shunday bo'lishiga qaramasdan hakam ibn hishom juda shafqatsiz inson bo'lib xalqni soliqlar bilan ezib qo'ydi u isyonlarni juda ayovsizlik bilan bostirar isyonkorlarning uylariga o't qo'yar o'zlarini esa davlatlardan badarg'a qilardi biroq u shimolga yurishlarini ham davom ettirardi xalqiga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgani uchun alloh ba'zi shaharlarni misol uchun barselonani nasroniylar qo'liga o'tkazib qo'ydi keyinroq bu shaharlar o'rnida yangi nasroniy davlati aragon paydo bo'la boshladi biroq allohning rahmati tufayli u o'limidan 2 yil oldin olamlar parvardigori oldida tavba qildi xalqidan kechirim so'radi va o'ziga voris etib o'g'li abdurahmon ibn hakam ibn hishomni tanladi tarixda u abdurahmon ikki nomi bilan tanildi shunday qilib ibn hishomdan so'ng yangi hukmdor uning o'g'li abdurahmon ikkinchi keldi va hijratning 206 yilidan 238 yiligacha hukmdorlik qildi. U yaxshi, yumshoq, ko'ngilli inson bo'lib, ilm va olimlarni xush ko'rar, shuning uchun uning davrida Andalusning barcha burchaklarida ma'rifat gurkiradi. Uning davrida Abbos ibn Farnas ismli matematik yashagan bo'lib, sun'iy qanotlar yordamida boshqariluvchi parvoz apparatini yasashga uringan. va qurtuba masjidi minorasidan sakrab eson omon yerga qo'ngan edi u shuningdek suv soatini qum soati uchun kremniydan shisha va hatto delta planning birinchi prototipini ixtiro qilgan u shuningdek siyoh ruchkasi uchun peroni ixtiro qilgan abdurahmon ikkinchi butun dunyo bo'ylab va hatto bag'doddagi olimlarni ham andalusga taklif qildi qurtubadagi eng katta kutubxonani qurdi bu kutubxona kattaligi jihatidan faqat bag'doddagi kutubxonadan ortda qolgan shuningdek savdo sotiq juda rivojlanib ketdi bog'lar saroylar barpo etildi tarixchilarning aytishicha bu davrda andalus ko'chalarida qashshoqlarni topib bo'lmasdi o'sha davrda hijratning 230 yilida vikinglarning ishbilyaga yurishi sodir bo'ldi ular shaharni butunlay vayron qildilar aholini tunab ayollarni zo'rladilar va shundan keyin mariya mursiya va boshqa shaharlarga hujum qildilar abdurahmon ikkinchi lashkar to'plab vikinglarga qarshi urush ochdi jang yuz kun davom etdi va nihoyat musulmonlar g'alaba qozondilar dushmanning o'ttiz beshga yaqin kemasi cho'ktirildi musulmonlar zafar quchib vikinglar ortga qaytdilar ushbu voqeadan so'ng u birinchi navbatda ishbili shahrini ulkan devor bilan o'rab chiqdi chunki bu shahar atlantika okeaniga oquvchi daryo qirg'oqlarida joylashgandi va ko'pchilik unga osongina yetishardilar u ikkita juda qudratli flot barpo etdi birinchi atlantika okeanida va ikkinchisini o'rta yer dengizida shuningdek 234 hijriy yilda Balyar orollarini qaytadan fath etdi. Shundan so'ng 238-yildan 300-yilgacha 62 yil ojizlik davri boshlandi. Bu davr mobaynida bor yo'g'i 3 kishi hukmdorlik qilgan. Abdurahmon 2 ning o'g'li Muhammad, Muhammadning 1 o'g'li Munzir, Muhammadning 2 o'g'li Abdulloh. ojizlikning sababi nimada edi birinchi musulmonlarga kelgan boylik to'lib toshib ketdi bu holat musulmonlarni fitnaga uchratdi ikkinchi ziryob bag'doddagi ibrohim mavsaliyning shogirdi u qo'shiqchi va musiqachi bo'lib abbosiylar xalifasiga juda yoqib qolgandi biroq uning ustozi shogirdiga hasad qilib tuhmat uyushtirdi oqibatda saroydan haydalgan ziryob andalusga yo'l oldi u yerda ham hammani ovozi bilan o'ziga rom eta boshladi u odamlarni qo'shiq aytishga musiqaga modaga tansiq taomlarga va boshqa illatlarga o'rgata boshladi oqibatda qo'shiqchilar ko'payib ketdi odamlar raqsga tusha boshladilar ular ziryobni qur'ondan va hadisdan ko'ra ko'proq tinglay boshladilar Hatto bugungi kunda ham odamlar ziryobni taniydilar va u madaniyat va ma'rifatni tarqatgan deb gapiradilar. Holbuki aslida u Andalus tanazzulining eng katta sababchilaridan biri bo'lgan edi. 3. Umar ibn Hafsun kelib chiqishi Andalusdan bo'lgan qaroqchi. U janubda isyon boshladi va janubiy Andalusning deyarli barcha qismini zabt etdi. bir muncha vaqt o'tib u nasroniylikni qabul qildi va 286-yilda o'zini Samyul deb atay boshladi shundan keyin unga shimoliy g'arbdagi nasroniylar yordam ko'rsata boshladi to'rtinchi ba'zilar hokimiyatni egallash uchun bir birlarini o'ldira boshladilar deyarli barcha shaharlar markaziy qurtuba boshqaruvidan ajralib chiqdi beshinchi shimoliy afrikada Fatimiylar davlati paydo bo'lib, mamlakatdagi deyarli barcha sunniylar qirib tashlandi. Fatimiylar shiyalarning eng ashaddiy oqimlaridan biri bo'lgan. 6. Yana bir nasroniylik davlati Navra paydo bo'lib, shimoldan tahdid sola boshladi. 7. Hijoz, Xuroson, Shom, Tabariston va boshqa mamlakatlar tarqoqlashib ketdi. Ularning ba'zilarida karomiylar boshqalarda esa deyarli adashganlar hokimiyat boshqaruviga keldilar. Abbosiylar faqat Bag'dodga va unga yaqin ba'zi hududlarga egalik qilardilar. Go'yoki hech qayerdan najot yo'qdek. Biroq bu davlatdagi ko'p narsalarni o'zgartira olgan odam o'rtaga chiqdi va Andalus yana bir bor butun Yevropadagi eng qudratli davlatga aylandi. ummaviylar boshqaruvi davri hijratning 300-yilida abdulloh ibn muhammad ibn abdurahmon ikki vafot etdi xalq o'rtasida ichki nizolar sodir bo'layotgandi abdullohning xalifa bo'lishiga yaraydigan o'g'li bor edi lekin u 278 hijriy yilda o'ldirilgandi biroq uning abdurahmon ismli nabirasi bo'lib otasi o'ldirilgan paytda bor yo'g'i 3 haftalik edi mana 22 yil o'tib taxminan 300 hijriy yilda abdurahmon ibn muhammad ibn abdulloh ibn abdurahmon ikki hamma narsani o'zgartirib yubordi zaiflik o'rniga qudrat tarqoqlik o'rniga birlik xorlik o'rniga buyuklik qaytib andalusni dunyodagi eng qudratli davlatlardan biriga aylantirdi uni bobosi taqvodorlikda tarbiyalagan har bir ishda allohga tavakkal qilib dono va jasur inson bo'lib yetishdi u bor yo'g'i yigirma bir yoshda edi va hikmat egasi bo'lgan bu yigit tarixni o'zgartirishda nima ishlarni qildi birinchi u vazirlarni va lashkar boshlarini almashtira boshladi axloqsizlarni yo'qotib davlat lavozimlariga taqvodor odamlarni tayinladi ikkinchi u olimlarning martabasini ko'tarib o'zi allohning shariatiga butun vujudi bilan bo'ysundi kunlarning birida o'sha davrning buyuk ulamosi munzur ibn said juma xutbasida abdurahmon saroyining qurilishiga juda ko'p pullar sarflanib isrofga yo'l qo'yilganini aytdi va mavizasini shunday davom ettirdiki abdurahmon uyga qaytib allohga qasamki munzir faqat meni nazarda tutib gapirdi deb aytdi ayollardan biri unga agar u senga ma'qul kelmagan bo'lsa uni olib tashlaylik dedi abdurahmon unga e'tiroz bildirib nahotki men munzir ibn said kabi odamni chetlasam bunaqasi hech qachon bo'lmaydi allohga qasamki qiyomat kunida alloh huzurida meni munzir kabi himoya qiladigan odam topilmaydi dedi chindan ham ulamolar hukmdorlarning tarbiyasi uchun mas'uldirlar uchinchi u isyonlarni bostirishga va bu ishni murtad samyuldan boshlashga qaror qildi ikki oy davomida u qurtuba lashkarlarini to'pladi va samyuldan ustuvji shahrini ikki uch oy o'tib yetmish qal'asi bor jayan shahrini qaytarib oldi jayanni qaytarib olish uchun 3 oy shabon ramazon va shavval ketdi murtad samyulni shimolda nasroniylar janubda esa fotimishiyalar qo'llashardi ammo abdurahmon ulkan musulmonlar armiyasiga ega bo'lgan ishbili shahrini ishg'ol etishga qaror qildi va shundan so'ng janubga yurish qilib gibraltar bo'g'ozini egalladi va fotimiylardan keladigan har qanday muhtamal yordam yo'lini kesib qo'ydi shunda samyul sulh taklif qilib evaziga 162 ta qal'ani topshirishga va'da qildi abdurahmon muvaqqat sulhga rozi bo'ldi shunday qilib andalusning birdan olti qismi abdurahmon qo'liga o'tdi shundan so'ng abdurahmon nasroniylar shimoldan turib qo'zg'olon ko'targan musulmonlarga qarshi hujum qilganini bilib qoldi va lashkar to'plab dindoshlarga yordamga shoshildi va bu yurishga ikki yil ketdi u qurtubaga juda katta o'ljalar bilan qaytdi va xalqqa haqiqiy hukmdor qanday bo'lish kerakligi namunasini ko'rsatdi u xalqqa asosiy dushman nasroniylar ekanini ko'rsatdi va musulmonlarni o'zaro nizolardan qaytardi uch yuz to'rtinchi yilda qurtuba shahriga qaytganida uni xush xabar kutayotgandi saragosa shahri o'z ixtiyori bilan abdurahmonga taslim bo'ldi samyul 306 yilda 66 yoshida islomga qaytmay murtad holda vafot etdi abdurahmon imkoniyatdan foydalanib andalusning butun janubiy sharqiy qismini egalladi sakkizinchi yilda tulay tula shahriga yurish boshlandi va musulmonlar bu shaharning himoyasi juda mustahkam bo'lishiga qaramay g'alaba qozondilar shu yilning o'zida shimolda nasroniylarga qarshi yurish bo'lib o'tdi uch oylik kurashdan so'ng musulmonlar yana zafar quchdilar va salim shahrini o'z nazorati ostiga oldilar 312 yilda navar davlatiga qarshi yurish uyushtirilib poytaxti mambalona zabt etildi Abdurrahmon 38 yoshga yetganda butun Andalusni birlashtirdi va nasroniylarning ba'zi shaharlarini zabt etdi. 16 yil davomida u butun davlatni qaytarib oldi. Tarixda u Abdurrahmon Nosir nomi bilan qoldi. 316-yilda Abdurrahmon Nosir o'zini mu'minlarning amiri Andalusda xalifalik e'lon qildi. Shunday qilib, Hijratning 400-yiligacha Ummaviylar xalifaligi davri bo'ldi. U bu ishni fotimiylar Shimoliy Afrikada o'z xalifaligini e'lon qilganlaridan so'ng bunga men haqliroqman deya amalga oshirdi. 319-yil Hijriy yilda u Shimoliy Afrikaga yurish qilib, fotimiylarning ikkita shahri Tanja va saptani qo'lga kiritdi. 323-yilda Saragosa shahrining hokimi Muhammad ibn Hishom nasroniylar bilan birlashib, Abdurahmonga xiyonat qildi. abdurahmon o'sha zahotiyoq qal'alardan birini zabt etib muhammadning ko'z o'ngida xiyonatkorlarni qatl etadi muhammad ibn hishom allohga tavba qilib abdurahmonga taslim bo'ladi nosir uning uzurini qabul qilib hokimlik lavozimida qoldiradi bu chinakamiga ajablanarli voqea bo'lib bundan keyin hech qanday xiyonatkorliklar bo'lmaydi 325 yilda aragon davlatiga qarshi yurish barselonani to'liq qayta qo'lga olish bilan yakun topadi 327 yilda esa u 100 ming kishilik qo'shin boshida turib leon davlatiga qarshi yurish qiladi va katta xandaq jangi bo'lib o'tadi bu jangda abdurahmon xatoga yo'l qo'yadi misoli hunayn jangi qayta bo'lib o'tgandek 50 mingga yaqin musulmon askarlari o'ldiriladi va asirga olinadi ular mag'lubiyat alamini tortib jang maydonini tark etadilar nosir o'z xatosini anglab o'zi ustida va xalq bilan ishlashni boshlaydi ulamolar odamlarni islomga da'vat qilishni boshlaydilar to'g'ri e'tiqodlarni tushuntiradilar va musulmonlarning ruhini ko'taradilar chunki mag'lubiyat musulmonlar qalbidagi xatoliklar bois sodir bo'lganda 329 yildan 335 yilgacha u shimolga yurishlar qiladi va nasroniylarning uchta davlati jizya to'lashga rozi bo'ladi u butun dunyo vakillarini qabul qilish uchun zahro shahrini quradi unda uchta kasabasi bo'ladi birinchi qo'riqchilar munshiylar va xodimlar uchun ikkinchi vazirlar uchun uchinchi xalifalik saroyi uni butun dunyodan shu jumladan konstantinopol bag'doddan va boshqa shaharlardan keltirilgan qurilish materiallaridan quradilar bu saroyning musulmonlar mamlakatlari ichra misli yo'q edi qurtuba shahrida yarim million aholi yashardi o'shanda bo'sh shahar kattaligi bo'yicha bag'doddan keyin ikkinchi o'rinda turadi shaharda 13 mingdan uchastkali uylar 28 ta katta istirohat bog'i 3 mingta masjid hayvonot bog'lari va ko'plab boshqa inshootlar bor edi u qurtuba shahridagi masjidni haddan ziyod kengaytirib yubordi u barcha shaharlarda qurol aslaha ustaxonalarini barpo etdi dehqonchilikni rivojlantirdi uning 200 ga yaqin kemasi bor edi mamlakatda oltin kumush qazib chiqarilardi bozorlar ochildi shuningdek kunduzgi tungi va dengiz mirshablari xizmati tashkil etilgandi mirshablik tuzilgani bois ko'plab isyon va qo'zg'olonlar to'xtadi u apellyatsiya sudlarini tashkil etdi abdurahmon nosir shuningdek qurtubadagi kutubxonani kengaytirdi unda to'rt yuz mingga yaqin kitob saqlanardi u xalifa bo'lgan davrda yangi kasb hunar paydo bo'ldi yevropadan tinmay delegatsiyalar kelardi germaniya italiya va boshqa mamlakatlar do'stlik istardilar katta katta sovg'alar tuhfa etishardilar Angliya qirolidan hatto farzandlarining Qurtuba universitetida o'qishga ijozat berilishini so'rovchi maktub ham keldi. abdurahmon Nosir 300-350 yillarda hukmdorlik qilgan. U o'rta asrlarning Yevropadagi eng buyuk qiroli bo'lgan. U 350-hijriy sanada 72 yoshida vafot etgan. Qanchalik buyuk va davlatmand bo'lishiga qaramay, u juda taqvodor inson edi. tez tez istig'for aytib turardi bir kun shunday voqea sodir bo'ldi andalusda uzoq vaqt qurg'oqchilik davom etgani bois musulmonlar yomg'ir so'rab dalaga chiqdilar ularni boshlab chiqqan imom munzir ibn said odamlar orasida abdurahmonni ko'rmay saroyga bir bolani cho'par qilib jo'natdi bola saroyga yugurib kelib abdurahmonni yerda junmatodan tikilgan libosda yig'layverib ko'z yoshlari soqolini ho'l qilib tashlagan holda topdi u allohga munojat qilib ey parvardigorim mana mening tojim sening qo'lingda nahotki men kabi osiy bandang tufayli mening gunohlarim uchun xalqimni jazolasang axir sen alim va hakim zotsan yo parvardigoro mening gunohlarim uchun xalqimni jazolama deya duo qilganini eshitgan bola ortga qaytadi va munzir ibn saidga ko'rgan eshitganlarini aytib beradi munzir unga hoy bola suyun va odamlarning oldiga bor va o'zing bilan yomg'irni olib ket chunki alloh yomg'irning yerga yog'ilishiga ijozat berdi bu zamindagi buyuk inson taslim bo'lgan ekan buyuk xoliq odamlarga o'z rahmatini ayamaydi abdurahmon nosirning vafotidan so'ng uning kundaligini ochib ko'rishganida umri bo'yi 14 kun istirohat olishga imkoniyati bo'lgani ma'lum bo'ldi. Undan keyin uning o'g'li Hakam ibn qirq 47 yoshida taxtga o'tirdi va 16 yil hukmdorlik qildi. Uning o'zi olim edi va uni kitob ishqibozi deb atardilar. Uning davrida barcha fan sohalarida ulkan yuksalishlar bo'ldi. U yana bitta Al-Maktabatul Amaviya ya'ni ummaviylar kutubxonasini barpo etdi u turli sohalardagi ilmiy kitoblarga 1000 dinordan pul to'lar va bu kitoblarni asosan o'zlarining husn xati bilan tanilgan andaluslik xattot ayollar tarjima qilib ko'chirishardi ular bilim tarqatish bilan shug'ullanardilar andalus ayollarining husn xati butun dunyoga ma'lum bo'lgan va ko'pchilik hatto ataylab ularning xati bilan bitilgan kitoblarni sotib olish uchun kelardilar qog'oz va siyoh ishlab chiqarish sohasi ham juda rivojlandi hatto rim papasi qog'ozni andalusdan sotib olardi kambag'allar bepul o'qitilardi uning davrida ilk bor olimlarga ular savdo va tijoratga chalg'imay faqat bilimini oshirish bilan mashg'ul bo'lishlari uchun maosh to'lana boshladi nasroniylarning andalusga hujum qilishga urinishlari ham bo'lib turdi biroq u zudlik bilan qo'zg'olon va hujumlarni bartaraf qilardi o'zining hukmdorligi paytida shimoliy afrikaga yurish qilib mag'ribning barcha o'lkalarini zabt etdi amirlar boshqaruvi davri va davlatdagi g'alayonlar hakim ibn abdurahmon o'limi oldidan katta xatoga yo'l qo'ydi u taxtga voris etib 12 yoshli o'g'li hishomni qoldirdi bu voqea 366 hijriy yilda sodir bo'ldi valiahd juda yosh bo'lgani bois unga 3 kishini vasiy qilib tayinladi birinchisi onasi subh ikkinchisi ichki ishlar vaziri muhammad ibn abi amir uchinchisi bosh vazir hojib jafar ibn usmon mushafiy shundan so'ng ichki ishlar vaziri bosh vazirni zindonga tashlaydi va qatl etadi va bu ishni u juda ayyorlik va qabihlik ila amalga oshiradi amalda esa uning o'zi vazir muhammad ibn abi amir hukmronlik qilardi bu shaxs muhammad ibn abi amir andalus tarixidagi ulkan so'roq belgisi bo'lib qolgan u qanday qilib musulmonlarni zimdan o'ldirish kabi qabih ishlar bilan birga nasroniylarga qarshi muvaffaqiyatli yurishlarni amalga oshirish kabi sifatlarni o'zida jamlagan bo'lishi mumkin hukmdorlik tizginini egallash yo'lida u juda ko'p odamlarni qatl etgan biroq aynan u andalusni boshqarib kelgandi o'z mavqeini kuchaytirish uchun u andalus armiyasining generali g'olib ibn abdurahmonning qiziga uylandi va bir muncha vaqt o'tib u armiyani o'ziga bo'ysundirib olish uchun qaynotasini ham o'ldiradi 371 hijriy yilda muhammad ibn abi amir o'zini hojib mansur deb atay boshladi odatda bunday ismlarni o'zlariga xalifalar qo'yishardi uning amriga ko'ra xutbalarda uning nomi qo'shib o'qiladigan bo'ldi u qurtubadan sharqda joylashgan yangi zaxira shahrini qurdi va poytaxtini o'sha yerga ko'chirdi boz ustiga uning buyrug'i bilan tangalarni uning nomi bilan zarb eta boshladilar 391 yilda hali xalifa bo'lib turib u Hishom ustidan Shofiylikni o'z o'g'li Abdumalikka topshiradi 396-yilda u o'zini Malikul Karim deb atay boshladi. Bundan buyog'iga u barcha muhim lavozimlarga faqat o'zining qabiladoshlarini tayinlaydigan bo'ldi va armiyaga ham asosan barbarlarni to'pladi. 392-yilda u vafot etadi. barcha salbiy jihatlar va qon to'kishlarga qaramay u eng yuqori darajadagi jangchi bo'lgan edi U shimolga 54 marta yurish qilib, barchasida g'alaba qozondi. U shimoldagi ko'plab yerlarni fath qildi va Lion davlatini o'ziga bo'ysundirdi. Bir safar u bor yo'g'i 3 nafar musulmon ayolni asirlikdan ozod qilish uchun butun lashkarini nasroniylarga qarshi ko'tardi. Chunki o'shanda ular o'rtasida musulmonlarni asirga olish mumkin emasligi to'g'risida shartnoma bor edi. u qurtuba shahridagi masjidni kengaytirdi va uning davrida qo'zg'olon va isyonlar bo'lmadi u o'ziga yurishlardan qaytganda cho'ponidagi changni bir shisha idishga qoqishni odat qilib oldi va o'lganida bu idishni o'zi bilan birga qabrga qo'yishni amr etdi uning o'g'li abdumalik hishomga vasiyada va o'sha paytda xalifa 38 yoshga kirdi. Biroq Abdumalik 399 yilda harbiy yurishlardan birida vafot etadi va uning o'rnini ukasi Abdurrahmon egallaydi. U ichuvchi va zinokor bo'lgani uchun xalqning nazaridan qolgan edi. Xalifa Hishomni aldab shartnomaga qo'l qo'ydirib oladi. Hujjatda uning o'limidan keyin Abdurrahmon xalifa bo'lishi ko'zda tutiladi. Bu shartnoma haqida eshitgan xalq qattiq g'azablanadi. Ammo uning kuchi yo'q edi. Bir safar o'sha Abdurahmon yurishlaridan biriga sarkarda bo'lib ketganida ummaviylar vaziyatdan foydalanib xalifa saroyiga kiradilar va Hishomni ag'darib, o'rniga ummaviylardan bo'lgan o'z odamini qo'yadilar. Bu odamning ismi muhammad ibn hishom ibn abduljabbor ibn abdurahmon nosir sulton nosirning evarasi edi ana shundan keyin davlat tanazzulga yuz tutishni boshlaydi aslida esa davlat tanazzuli ancha vaqt oldin abdurahmon nosir davridayoq boshlangandi buning sabablari quyidagilar edi birinchi sabab ulkan boylik va hayotga ko'ngil qo'yish az zahro saroyi boshdan oyoq tilla va kumush bilan jihozlangandi musulmonlar oltinlarni va o'ljalarni sig'dira olmay qayerga qo'yishni bilmay qoldilar kunlardan birida abdurahmon nosir ayollari va shaharlar hokimlari qurshovida o'zining oltin saroyida o'tirar ekan bunaqangi saroyni biror kishi qurdirganini bilasizlarmi deb so'raydi bunga javoban ular yo'q biz buning mislini ko'rmaganmiz ham eshitmaganmiz ham deb javob beradilar hamda bu shaharni va saroyni qurgan xalifani ko'klarga ko'tarib maqtashni boshlaydilar ikkinchi sabab bor yo'g'i 12 yoshga kirgan Hishom valiahdlikka tayinlandi uchinchi sabab harbiy yurishlardan maqsad o'lja to'plash bo'lib qoldi ummaviylar taxtga o'tkazib qo'ygan muhammad ibn hishom yaxshi rahbar emasdi u yamanliklar va barbarlarni o'ldirishga boshladi barbarlar muhammadga qarshi shimoldan o'zlarining odamini abdurahmon nosirning avlodidan bo'lgan sulaymon ibn hakamni olib kelib o'zlariga boshliq etib tayinladi shundan so'ng qarama qarshilik avj oldi kuchlar teng emas edi barbarlar Kastilya qirolidan yordam so'radilar va g'alaba qozondilar. Sulaymon mamlakatda hokimiyat tizginini qo'lga oldi. 22 yil ichida 13 ta xalifa almashdi. Muhammad ibn Hisom Tartusha shahriga qochib, bir yamanlik bilan birlashdi va ular birgalikda Barselona qirolidan yordam so'ragani jo'natdilar. Oqibatda ular Sulaymonni mag'lub etdilar. biroq bu yamanlik muhammad ibn hishomni o'ldiradi va hokimiyatni o'z qo'liga oladi bu yamanlik hishom ibn hakimni qayta taxtga o'tqizib unga vasiylik qila boshlaydi shu paytda sulaymon yana bir bor Kastilya qiroliga yordam so'rab murojaat qiladi qirol esa xalifa hishomga murojaat qilib sulaymonga yordam bersam menga nima berasan deb so'raydi xalifa buning evaziga shimoldagi barcha qal'alarni berib yuboradi bir bir ag'darayotgan sultonlar bois xato ortidan xatolar sodir etiladi sulaymon 403 yilda lashkar to'plab qurtuba ahliga hujum qiladi yamanliklar valensiyaga qochadilar sulaymon xalifa hishomni ag'daradi va 4 yildan so'ng barbarlar sulaymonni ag'darib o'rniga barbarlardan bo'lgan ali ibn hamudni qo'yadilar hokimiyatni ag'darish va o'zaro nizolar hijratning 412 yiligacha davom etadi 412 yilda ulamolar qabila oqsoqollari to'planib ummaviylar boshqaruvini bekor qilishga kelishib oladilar va kengashga rais etib abdulhazm ibn Juwafxani saylaydilar biroq bu kengash faqat qurtuba shahrini nazorat qila olardi 3-4 yil o'tib Andalus parchalanib, 7 qismga bo'linib ketadi. Keyinroq esa ular o'rniga yana 22 ta mayda mustaqil davlat paydo bo'ladi. Podshohlar guruhi davri Go'yoki hech qanday umid yo'q. Qayerdan yordam kelishi noma'lum. ushbu bosh boshdoqlik davrida vaziyat yaxshi tomonga qanday o'zgarishi mumkin andalus tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak bu kabi savollarning tez tez yuzaga kelishi tabiiy muso ibn nusayr fathlari davrida yuksalish bo'lgan shundan keyin voliylar boshqaruvi davrida tanazzul bo'ldi so'ngra abdurahmon dohil davrida yana yuksalish va shundan keyin yana qulash keyin abdurahmon nosir davrida yana yuksalish va undan keyin yana tushkunlik bunaqa holat nafaqat andalusda balki butun islom tarixida kuzatiladi musulmonlarning eng katta musibati shundan iborat ediki ular bir biriga qarshi urush olib borish uchun nasroniylardan yordam so'rab murojaat qilardilar mazkur kichik qal'alarning barcha hukmdorlari kastiliya qiroli Alfonso oltiga xiroj to'lardi. Illo Batlayos davlatining hukmdori Mutavakkil ibn avtas to'lamasdi xolos. Kunlardan bir kuni Alfonso unga chopar yuborib, boshqalar kabi xiroj to'la deb yozilgan nomani topshiradi va mutavakkil unga shunday javob qaytardi. Qo'limizga Rumliklarning buyuk qiroli nomidan dahshatli tahdidlar bitilgan noma kelib tushdi. ammo koshki edi u allohning buyuk lashkari borligini va u bu qo'shin yordamida islom dinini qo'llayotganini va zafar qozonuvchi qilib qo'yganini bilganida edi ular kofirlar oldida buyuk va mag'rurdir ular Alloh yo'lida jang qilib hech qaysi odamlardan qo'rqmaslar ular tavba va itoatkorlik bilan allohga yaqindirlar bordiyu rum yulduzi hozir porlab qolgan bo'lsa bunga Alloh izn bergan va bu Alloh haqiqiy mu'minlar kimligini bilish yaramaslarni mu'minlardan ajratish va kimning munofiqligini bilish uchun qilgan sen alfonso ko'rayotgan ahvol faqat bizning gunohlarimiz samarasidir agar bizning so'zimiz bir bo'lganida edi sen bilan nima qilishimizni otalaring kabi ko'rgan bo'larding chindan ham bobong o'zini musulmonlarning yurishidan ihota qilish uchun o'z qizini tuhfa sifatida yuborgandi agar biz juda ozchilik va maxluqlar yordamida mosuvo bo'lganimiz taqdirda ham o'rtamizda dengizlar va to'siqlar yo'q o'rtamizda faqat qilichlar va janglar bor biz nusratni faqat Allohdan olamiz u bizga yordam berishga oshiqayotgan farishtalarni yuboradi va sizlar bizdan ikki narsani kutishingiz mumkin sizning ustingizdan zafar qozonishimiz yoki Alloh yo'lida jonlarimizni fido qilib jannatga kirishimiz allohning huzurida sen taklif qilayotgandan ham ziyoda yaxshiliklar bor alloh bizni g'amdan yiroq qilib ustingizda fathni yaqin qiladi ushbu maktubdan so'ng alfonso biror marta bo'lsa ham uning yerlariga kirmadi shu paytning o'zida saragosa hukmdori vafot etib undan ikki o'g'il qoladi u o'g'illari xalifa bo'lib qolmasliklari uchun davlatni ikki qismga bo'lib ikkoviga beradi shundan keyin o'rtadagi chegarani belgilab olish borasida tortishuvlar boshlanadi aka uka bir biriga qarshi chiqib aragon davlatidagi nasroniylardan yordam so'raydi ular rozi bo'lib Saragosa yo'lida Berbeshter shahriga fojiali hujum uyushtiradilar. 40 kun davomida ular musulmonlarni qamalga olib, birinchi kunning o'zida 40 ming musulmon bo'g'izlanadi. 7 ming muslima asirga tushadi va keyinchalik Vizantiya qiroliga hadiya sifatida yuboriladi. 456-yilda Valensiya shahrida 60 ming musulmon qatl etiladi. bu andalus tarixidagi eng fojiali sahifalardan biri bo'lib qoldi o'sha paytda ham ahvolni tuzatishga uringan buyuk allomalar bo'lgan biroq natija bo'lmagan ularning orasida ibn hazm ibn abdulbar ibn xan va boshqalar bor edi ular hukmdorlarni nasroniylarga qarshi birlashishga chaqirdilar biroq taxt istagida hech kim quloq solmadi 478 yilda tulaytula shahri mag'lub bo'ldi shundan keyin butun islom dunyosi larzaga keldi tanazzul quyidagicha sodir bo'ldi shimoldagi nasroniylar hukmdorlaridan biri o'z xalqining g'azabiga uchrab tulaytula shahriga qochib kelib musulmonlar hukmdorlaridan boshpana so'radi u shaharda to'qqiz oy yashadi bu nomi baland musulmon hokimi nasroniyga butun shaharni ko'rsatdi allohning dushmanlariga ko'rsatilishi mumkin bo'lmagan narsalarni ko'rsatib uni o'ziga do'st tutdi shunday qilib u to'qqiz oy davomida barcha sirlarni bilib o'z yurtiga qaytdi va yana qayta hokim bo'lib oladi uning birinchi qilgan ishi lashkar to'plab tulaytula shahriga hujum qilish bo'ladi va maqsadiga erishadi shundan keyin janubdagi ishbiliya shahri qamalga olindi biroq nasroniylar nima uchun shimoldagi qal'alar qo'lga olinmay turib janubga yurish qildilar kunlardan bir kuni qirol alfonso motamid alalloh oldiga xiroj undirgani elchilarni jo'natadi elchilarga rahbar etib yahudiy tayinlangan bo'lib u musulmonlarni xiroj undirishdan tashqari qirolning yana bitta amirini yetkazishga vakil qilinganligini bildiradi kassiliya qirolining xotini homilador bo'lib u bolasini qurtuba masjidida tug'ishni ixtiyor qiladi tabiiy yahudiy bunga rad javobini oladi va bundan achchiqlanib musulmonlar amiriga qarata baqirib uning sha'nini tahqirlashga o'tadi yahudiyning boshi kundagi qo'yib kesiladi va elchilar asirga olinadi mutamid qirolga maktub yozib bundan keyin xiroj to'lamasligini va hech kim musulmonlar masjidida bola tug'masligini bildiradi kastiliya qiroli g'azabotiga minib bu shahar ustiga lashkar tortadi qal'a atrofidagi ko'plab qishloqlarga o't qo'yiladi va qirol alfonso ishbiliya hokimiga maktub yozib quyidagilarni bildiradi sening shahringni qamal qila turib pashshalarni haydab charchadim qo'lingdan kelsa seni qal'ang qulashini tomosha qilib turishimga xalaqit berayotgan pashshalarni haydashga biror narsa bor murobiylar davlati qirol alfonsoning sening shahringni qamal qila turib pashshalarni haydab charchadim maktubiga javoban allohga qasamki agar qaytib ketmasang so'ragan narsangni murobitlar davlatidan keltirib yuboraman degan shundan keyin qirol alfonso ortiga qo'girilib lashkari bilan qaytib ketdi qirol alfonso oltini bunchalik qo'rqitgan nima bo'ldi kastiliya qirolini shimoliy va shimoliy g'arbiy afrika hududida joylashgan chodirchilar davlati dahshatga soldi 478 yilda butun andalusning musulmonlari anjumanga to'plandilar unda 22 ta davlatning vakillari bor edi ulamolar kastiliya qiroliga qarshi urush ochishni taklif qildilar biroq hukmdorlar bosh tortdilar shundan keyin ulamolar shimoliy afrika musulmonlaridan yordam so'rashni taklif etdilar biroq hukmdorlar yana bosh tortdilar shunda ishbiliya shahrining hokimi o'rnidan turib allohga qasamki musulmonlar meni minbarlardan turib menga la'nat yog'dirishlarini istamayman men yevropada cho'chqa boqqanimda mag'rib sahrolarida tuya boqqanim yaxshi deb aytdi shundan keyin yana ikki shahar batlayos va g'arnota hokimlarni o'rnidan turdilar ammo qolganlar o'z rayidan qaytmadilar mazkur uch hokim Shimoliy Afrikaga elchilar guruhini jo'natdilar va bu hijratning 478-yilida sodir bo'ldi. Bu davlat qanday paydo bo'ldi? Buni bilish uchun o'tmishga, 38 yil ortga, hijratning 440-yiliga qaytamiz. Mavritaniya sahrosining yuragi. O'sha paytda bu zaminda barbarlar istiqomat qilardilar. Aynan o'sha hududda ular barbarlar Sunhaja deb atalardilar va ikki katta Judala va Lantuna qabilasiga bo'linardilar. Va o'z qabilasining yetakchisi Yahyo ibn Ibrohim Judala bor edi. u yaxshi va olijanob musulmon edi biroq u yashaydigan joyda ichkilikbozlik fahsh odam o'ldirish va zulm keng tarqalgan edi u qo'l qovushtirib o'tirmay ahvolni tuzatishga qaror qildi va bir kuni u hajga otlandi hamda shimoliy afrikadagi molikiylar mazhabining markazi bo'lmish tunusdagi kayravan shahridan o'tar ekan molikiylar mazhabining eng katta allomalaridan biri bo'lgan Abu Umron Fosiy bilan uchrashib qoldi. U Fosiyga qabilasida yuzaga kelgan ahvol haqida so'zlab berdi hamda o'zi bilan birorta shogirdini yuborib, ahvolni tuzatishga yordam berishni so'radi. Alloma rozi bo'lib, unga Abdulloh ibn Yosinni qo'shib berdi. Abdulloh ibn Yosin qabilalar hududiga yetganida amri ma'ruf va nahiy munkarni boshlab yubordi. Biroq qabila aholisi axloqsiz iymoni zaif bo'lib da'vatchini haqorat qila boshladi hatto kaltakladilar va agar shaharni tark etmasa o'ldirishlarini aytib po'pisa qildilar oxir oqibat uni shahardan haydadilar va abdulloh yig'lab allohga munojat qila boshladi u qayerga borishni va nima qilishni bilmas edi biroq shundan so'ng u janub tomondagi Sinima davlati tomoniga qarab yo'l olishga qaror qildi va jungli o'rmonlar orqali o'tib, daryo bo'yiga to'xtadi. Va o'sha yerda chodir o'rnatib yashay boshladi. Qishloqlardagilarga maktub yubordi. Kim shariat ilmidan tahsil olmoqchi bo'lsa, men falon yerdaman. Ba'zi odamlar uning oldiga kelmoqchi bo'ldilar, biroq qabiladoshlarining g'azabidan qo'rqdilar. lekin har holda to'rt kishi yashab turgan qishloqni tark etib uning oldiga bordilar shayx allohga tavakkal qilish ba'zi turmushga oid narsalar tirikchilik o'tishi uchun ov qilishni o'rgata boshladi bir muncha vaqt o'tib ular qishloqdagi o'zlariga yaqin odamlarni ham boshlab keldilar va avvalga ularning soni o'ntaga keyin yigirmataga yetdi shundan keyin ular bitta chodir o'rnatdilar undan keyin ikkinchi uchinchi chodirlarni o'rnata boshladilar va kichkina chodir shaharchasi paydo bo'ldi odamlar soni ikki yuzga keyin uch yuztaga yetdi va abdulloh ibn yosin har bir kishi bilan alohida dars o'tish imkoniyati yo'qoldi u odamlarni beshta beshtaga bo'lib har bir guruhga bittadan eng yaxshi shogirdini xalfa qilib tayinladi arab tilida al hayma so'zi ribotni ya'ni robotani nimanidir bog'lamoqni anglatadi va islomda ribot bu chegarachilarning musulmonlar hududini qo'riqlash uchun chiqishni bildiradi va shuning uchun ular o'zlari murobitlar deb atay boshladilar ularning soni asta ko'payib 445 yilda alloh ularga yana bir odamni o'zidan tuhfa qilib berdi lantuna qabilasidan yahyo ibn umar ismoilni qabul qilib o'z qabilasini ham islomga da'vat qiladi va ularning barchasi allohning dinini qabul qiladilar shundan so'ng murobitlarning soni yetti ming kishiga yetadi ma'lum muddat o'tib yahyo ibn umar vafot etib uning o'rniga abu bakr ibn umar lantuniy qabila boshlig'i bo'ladi to'rt yuz ellik birinchi yilda ularning soni roppa rosa o'n ikki ming kishiga yetdi va bu o'n bir yil muddat ichida sodir bo'ldi to'qnashuvlarning birida abdulloh ibn yosin shahid bo'ldi bu kichik bir chodirdan boshlangan o'n bir yillik faoliyatdan keyin sodir bo'ldi tarixda bu chodirchilar davlati nomi ostida qoldi 453 yilda abu bakr ibn umar lantuniy sinema uchun musulmonlar orasida ziddiyatlar boshlanib bir birlariga qarshi urush harakatlarini boshlaganlarini eshitib qoldi shunda u musulmonlar lashkarining yarmini olib janubiy sinimaga muammolarni hal etish uchun yo'l oladi mavritaniyada uning o'rniga amakivachchasi yusuf ibn chfin qoladi u muammolarni hal qilib o'zaro nizolarni bartaraf etganidan so'ng senimaning ortiga qarab yurdi va u yerlarda johilligi tufayli hanuz mushrik bo'lib yashayotgan ko'plab qabilalarni uchratdi o'sha yerlarda allohning diniga da'vat qila boshladi afrika janubida 15 yil bo'lib 468 yilda ortga qaytdi yuqorida aytib o'tilgandek abu bakr janubiy mavritaniyani tark etar ekan o'zining o'rniga amakivachchasi yusuf ibn chifni qoldirib ketgan yusuf uni bir hafta bir oy bir yil kutib shimoliy afrikaga da'vatga yo'l olishga qaror qildi u yerda ajablanarli holatlarni ko'rdi bir odam o'zini islomiy payg'ambar deb e'lon qilgan ekan bu kazzob besh vaqt namozning o'rniga ikki vaqt namoz kifoya qiladi deb e'lon qilgan barbar tilida yangi qur'onni o'ylab chiqargan tahorat va g'usulni shuningdek haj ziyoratini bekor qilgan qush tuxumini so'yilmagan baliqni harom qilib urg'och to'ng'iz go'shtini halol deb e'lon qilgan ekan odamlar unga ergashib haqiqiy islom shu ekan deya ishona boshladilar uning ismi hayim ibn manalloh edi boshqa qabilada solih ibn tarif ismli odam chiqib u ham o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan hamda erta tongda besh mahal va shomda besh mahal namoz o'qishga buyurgan tahorat olayotganda kindik bilan yon boshni ham qo'shib yuvishga xotinlikka har qanday muslima bo'lmagan ayollarni olishga va ularning sonini to'rtta bilan cheklamaslikni yo'lga qo'ygan edi u shuningdek erkaklar albatta kokillarini o'rib yurishlari kerak deb atagan bu kazobning o'zi esa yahudiyning nabirasi bo'lgan ba'zi qabilalar qo'yga boshqalar yana nimagadir sig'inar va shunday yo'l bilan odamlar dahshatli johillik botqog'iga botib qolgandilar yusuf ibn tshfin allohning kalimasini oliy qilish uchun da'vatni boshlab yubordi hamda mavritaniya senima marokash tunis jazoirni butunlay zabt etdi uning lashkari orasidagi chavandozlarning o'zi yuz mingdan oshib ketdi yusuf marokashdagi bandargoh shaharlaridan biri bo'lgan yangi marokash shahrini qurdi va birinchi navbatda u yerda paxsadan masjid qurdi bu ishda işte, u payg'ambarimiz alayhissalomdan o'rnak olgan holda o'zi ishtirok etdi abu bakr 15 yildan so'ng qaytib kelganida bularning barchasini ko'rib allohga qasamki amrlikka mendan ko'ra sen munosibroqsan deb aytdi shundan keyin abu bakr boshqaruvni yusufga topshirib afrika janubiga allohning da'vatiga yo'l olish uchun ijozat oldi holbuki u shu choqgacha burkina faso serra leone garbon kamerun niger togo mali nigeriya kabi 15 ga yaqin davlatni fath etgandi ibn kasir o'zining mashhur al bidoya va nihoya kitobida shunday deb yozadi abu bakr ibn umar markaziy va janubiy afrikada jihodga da'vat qilganida yarim million musulmonlar uning da'vatiga labbay degan to'rt yuz sakson birinchi yilda bo'lib o'tgan g'azotlarning birida abu bakr lantuniy shahid bo'ldilar endi hijratning to'rt yuz yetmish sakkizinchi yiliga qaytaylik bu vaqtga kelib yusuf ibn tishfin afrikaning ulkan qismini ikkidan uch qismini fath etib bo'lib amiral muslimin deb atay boshlaydi u musulmonlar borligini birinchi o'ringa qo'yar unvon bilan ishi yo'q edi bundan farqli o'laroq andalus 22 ta mayda davlatga bo'lingan va har birining hukmdori o'zini amiral mo'minin deb atar va shu bilan birga nasroniylarga xiroj to'lar edilar bir qancha vaqt o'tib yusufning oldiga andalusdan elchilar kelib yordam so'radilar u bu iltimosdan xursand bo'ldi va o'zi bilan atigi yetti ming navkarni kemalarga o'tkazib andalusga qarab yo'l oldi ular gibraltarni kesib o'tayotganlarida kuchli bo'ron boshlandi yusuf allohga iltijo qilib yo allohim agar bizning ushbu yurishimizda xayriyat bo'lsa bo'ronni daf qil agar xayriyat yo'q bo'lsa kemalarimizni cho'ktirib yubor deya duo qildi shundan keyin bo'ron tindi alloh bilan yusuf tushfin o'rtasidagi rishtalar naqadar kuchli edi shundan keyin u lashkari bilan birga g'arnota qurtuba kabi shaharlardan o'tib andalus shimoliga yo'l oladi va jang bo'layotgan yerga yetib keladi shu paytga kelib unga yigirma uch ming kishi qo'shiladi va ularning soni o'ttiz mingga yetadi ular zallak deya ataluvchi yerga yetib keladilar va shu yerda yusufga uning o'g'li vafot etgani haqida xabar yetib keladi yusuf bu sinovni sabr ila yengadi u o'zi bilan eng yaxshi mujohidlarni olgan hatto mudofaa vaziri dovud ibn aisha ham u bilan birga edi shu paytga kelib alfonso 6 butun Yevropadan 60 ming askar to'playdi va Rim papasi unga ushbu jangda ishtirok etgan barcha nasroniylar gunohlardan forig' bo'ladilar deb va'da qiladi. O'sha paytda jang oldidan qarama-qarshi tomonlar bir-birlariga noma yo'llashlar urf bo'lgandi. Va Kastiliya qiroli shunday so'zlarni tilga oldi. Bunaqa qo'shin bilan men nafaqat odamlar yoki jinlarga qarshi balki farishtalar va muhammad va uning sahobalariga qarshi jang qilaman yusuf ibn tishfin esa alfonsoga shunday deb yozadi bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra sen parvardigoringdan go'yo agar kemalaring bo'lganida dengizni suzib o'tib murobitlar davlatini parchalab tashlardim deb iltijo qilgan ekansan biroq biz o'zimiz dengizdan suzib o'tib oldinga yetib keldik va endi sen o'z iltijolaring natijasini ko'rajaksan tun zulmati chekinib ufda alfonsoning qo'shinlari ko'rinadi lekin musulmonlar jangga shay turgan bo'ladilar oldiniga musulmonlar qo'shiniga ishbiliya hokimi mutamid sarkardalik qiladi yusufdan o'n besh minglik qo'shin bilan birinchi bo'lib jangga kirishga ijozat oladi qo'shinning 11 ming kishilik Yusuf bilan Chin boshqargan ikkinchi qismi adir ortida yashirinib oladi. Qo'shinning 3 qismi 4 ming kishidan iborat sudanlik nayzabozlar edi. Shunday qilib, bomdod namozidan so'ng jang boshlandi. Unda Alfonsoning 60 ming kishilik qo'shini Yusufning 15 ming kishilik qo'shini bilan to'qnash keladi. Ular asr namozigacha so'qishadilar va lashkarning birinchi qismi alfonsoning zarbalariga dosh beradi va ana shundan keyin yusuf o'z lashkarining yarmini yordamga ikkinchi yarmini esa dushman ortiga nasroniylarning chodirlariga o't qo'ygani jo'natadi buni ko'rgan nasroniylar chekinishni boshlaydi ammo shom namozidan oldin yusuf sudanliklarga alfonsoning lashkarini oxirigacha tormor qilishga buyuradi Yusufning birinchi zarbasidan 10 ming nasroniy halok bo'ladi. qo'shinlarni yashirish bo'yicha bu reja tarixda ilk bor Xolid ibn Valid roziyallohu anhu tomonidan forslarga qarshi amalga oshirilgan edi. Xuddi shu uslubni sahoba Nomon ibn Mukarrin roziyallohu anhu forslarga qarshi ishlatgan. Nasroniylarning 60 minglik qo'shini deyarli butunlay tormor etildi. Tarixda bu jang Dorul Harbning xislati va juda ko'p to'kilgan qon tufayli Zallak sirpanuvchi nomi ostida qoldi. Musulmonlar zafar qozonib, juda katta o'ljalarga ega bo'ldilar. Yusuf o'ljaning hammasini mahalliy andalusliklarga qoldirdi. Ushbu jang paytida Yusuf 79 yoshda edi. U Afrikaga qaytganida andalusliklar yana o'lja va yangi hududlar ilinjida o'zaro urushlarni boshladilar va natijada ko'pchilik ulamolar yusufning oldiga kelib undan ushbu bosh boshdoqliklarga chek qo'yishni so'radilar ulamolar musulmonlarni kuch ishlatib bo'lsa ham birlashtirish lozim degan mazmunda fatvo chiqardilar yusuf ibn chin to'rt yil o'tib to'rt yuz sakson uchinchi yilda yana gibraltarni kesib o'tadi biroq bu safar unga andalusliklarning o'zlari qarshilik ko'rsatadilar holbuki yaqin o'tmishda yusuf ularga nasroniylarga qarshi urushda yordam bergandi biroq andalusliklar mag'lub bo'ldilar va yusuf butun andalusni o'ziga bo'ysundirdi hamda ispaniyadan markaziy afrikagacha bo'lgan ulkan hududni boshqara boshladi murobiylar va muvahhidlar davlat o'rtasidagi farq alfonso 6 zallak g'azotidan so'ng 2 oy o'tib vafot etadi va uning o'rniga o'g'li taxtga o'tiradi shu bilan birga yusufning o'rnini uning o'g'li ali ibn yusuf ibn shin egallaydi 501 yilda salbchilar va musulmonlar o'rtasida yana urush boshlanib, musulmonlarning qo'li baland keladi. Jang Ali ibn Yusuf sarkardaligi ostida o'tadi va bu olishuvda nasroniylardan 23 ming kishi halok bo'ladi. 509-yilda musulmonlar Balear orollarini qayta ishg'ol qiladilar. 512-yilda Shimoliy Afrikadagi Murobiylar davlatida isyon ko'tariladi. Oqibatda musulmonlar Andalusdagi ikkita jangda mag'lub bo'ladilar. Tanazzulga bu dunyo ziynatlariga ko'ngil qo'yish musulmonlarni yo'ldan adashtiruvchi masiyat ummoniga g'arq bo'lish sabab bo'ldi. Buning ustiga ulkan iqtisodiy inqiroz sodir bo'ldi. Yillar davomida yog'ingarchilik bo'lmadi va shu vajdan hosil nobud bo'lib, qishloq xo'jaligi sindi. Shularning bari sababli Musulmonlar 514-yilda Katanda va 523-yilda Kulaya g'azotlarida salchilardan mag'lub bo'ldilar. O'sha vaqt barbar Masudlar qabilasidan Muhammad ibn Tumirt ismli odam paydo bo'ldi. U dindorlar oilasida tug'ilgan, Qurtubada, Iskandariyada, Makkada, Shomda va Bag'dodda tahsil olgan va hijratning 512 yilida o'ttiz to'qqiz yoshida mag'ribga marokashga qaytgandi u bilimini farqi sariga qaramay hammadan ahli sunnati va jamoa ulamolaridan ham adashgan oqimlar allomalaridan ham faylasuflardan ham va boshqa turdagi odamlardan ham olavergan u shuningdek abu hamid g'azzoliydan ham tahsil olgan tarixchi ibn xaldun u haqida shunday deb yozgandi muhammad ibn tumirt o'z davrida ilm ummoniga aylandi muhammad mag'ribga qaytayotganida u iskandariyaga to'xtab amri ma'ruf va nahiy munkar boshladi va u o'z da'vatida juda qattiq qo'llik bilan turdi odamlar avvaliga sabr qildilar biroq keyin tunisga ketayotgan kemaga o'tkazib shahardan haydadilar u kemada ham tinch turmay odamlarni haromdan qaytara boshladi u may ichishni taqiqlab hammaga qur'on o'qishni buyurdi kemadagi aksariyat dengizchilar johil edi ularga bunaqa da'vat to'g'ri kelmadi va muhammadni dengizga uloqtirib yubordilar u kema ortidan suza boshladi shunda kemadagilar xato qilib qo'yganlarini angladilar va uni kemaga qaytardilar biroq unga jim turishni shart qilib qo'ydilar kema manziliga yetib qirg'oqqa chiqib olganidan so'ng u yana amri ma'rufni boshlab yubordi va bu ishga jiddi jahd ila kirishi tezlik bilan ijobiy natijalarga erishmoqchi bo'ldi bunday savdolarni umar ibn abdulazizning o'g'li ham boshdan kechirgandi u ham bir necha bor da'vat qilishga urinib o'sha zahotiyoq natija bo'lishini kutgandi muhammad ibn tumirt bir muncha vaqt o'tib abdulmo'min ibn ali ismli kishini uchratdi bu odam ilmga chanqoq bo'lib muhammad ibn tumartga shogird tushadi va undan amri ma'ruf va nahiy munkarga nisbatan qattiq qo'l va keskin bo'lishni o'rganadi tez orada ularga yana besh kishi qo'shiladi shu vaqtning o'zidan murobiylar poytaxti marokash shahrida masiyat keng tarqalib ketdi kunlardan bir kuni ibn Tumirt Yusuf bilan tishning nabirasi bo'lmoq malikani hijobsiz holda qo'riqchilar bilan ko'rib qoldi. U shogirdlarini to'plab, ularga quyidagicha harakatlar rejasini taklif etdi. Avvaliga noibni yo'q qilamiz. Undan keyin Ali ibn Yusuf ibn Tishni ag'daramiz va undan keyin bu zaminda shariat ahkomlarini o'rnatamiz. Subhanallohi tarix yana takrorlanmoqda bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda johillar harbiy to'ntarishlar va inqiloblar yordamida hokimiyatni egallamoqchi bo'ladilar va musulmonlarning allohga nisbatan iymoni zaifligini mutlaqo ko'rmaydilar abdulloh ibn yosinning janubiy mavritiyadagi hamda muhammad ibn tumirtning davlatlariga nazar tashlasangiz ularning orasidagi farq nechog'lik ulkanligini ko'rasiz birinchisi tavhidga chaqiradi ikkinchisi esa to'ntarish yo'li bilan hokimiyatni egallamoqchi bo'ladi va uning oqibati naqadar ayanchli bo'ldi shunday qilib muhammad ibn tumirtning odamlari uning rahbarligi ostida g'alayon va qo'zg'olonlarni boshladilar ular islom yo'llaridan emas balki xavorijlar yo'lidan yurdilar ali ibn yusuf bundan xabardor bo'lganida ularni saroyga chaqirtirib munozara uyushtirdi va izdihomga marokashning barcha katta allomalarini taklif etdi ushbu izdihomda muhammad ibn tumirt hamma ulamolarni mot qildi Axro bag'dod va boshqa mamlakatlarda ta'lim olgan falsafa mantiq munozara olib borish uslublari bo'yicha bilim olgan turli adashgan toifalar shu jumladan munozaralarda garchi haq bo'lmasalar ham bahsda g'olib keladigan mo'taziliylarga shogird bo'lgandi mazkur mubohasada o'sha paytda bosh qozi lavozimidagi malik ibn vahab ham ishtirok etgan va u aliga muhammadni zindonband qilishni va unga kuniga bir oltin dinor sarflashni tavsiya qildi aks holda dedi u ibn tumirt hokimiyatni ag'daradi va Ali ibn Yusuf bor davlatidan mahrum bo'ladi. Biroq Ali ibn Yusuf uni qo'yib yuboradi. Muhammad ibn Tumirt tog'li hududda joylashgan Taynul Malal qishlog'iga yo'l oladi va o'sha yerda da'vat ishlarini boshlab yuboradi. Odamlar unga ergashadilar va ular keyinchalik o'zlarini Jamoatul Muvohiddin yoki Davlat Muvohiddin, ya'ni yakka xudolik davlati deb atay boshladilar ushbu guruh tashkil topganidan keyin muhammad ibn tumirtning aqidasidagi zalolatlar namoyon bo'la boshlaydi birinchisi u o'zini payg'ambarlar kabi gunohlardan forig' deb ataydi ikkinchisi u murobiylar allohni maxluqlarga o'xshatadilar aslida murobiylarning aqidasi to'g'ri bo'lgan uning o'zi mo'taziylar hamda ularga o'xshash zalolatdagi odamlarning aqidasini olib keldi uchinchisi u alloh taoloning sifatlarini tasdiqlagani uchun barcha chodirchilarni kufrda aybladi to'rtinchi u murobitlarning qonini to'kish halol deb e'lon qildi va qo'zg'olon ko'tarishga buyurdi hamda murobiylarni o'ldirganlarga qiyomat kuni ulkan mukofotlar berilishi qo'shib qo'yildi beshinchi U shuningdek, o'zini qiyomat yaqinligining alomatlaridan biri bo'lmoq Imom Mahdiy deb e'lon qildi. Shundan so'ng murobiylar va muvahhidlar o'rtasida 9 ta jang bo'lib o'tdi. Ularning 7 tasida Muhammad ibn Tumirt g'alaba qozondi. 518-yilda bo'lib o'tgan janglardan birida Muhammad ibn Tumirt va uning odamlari 15 ming chodirchini o'ldirdilar. 524-yilda Buxayra deya ataluvchi joyda chodirchilar Muhammad ibn Tumirtning 40 ming odamini o'ldirdilar. Shunday qilib 513-yildan 540-yilgacha musulmonlardan 80 ming kishi qirildi. 514-yilda o'zini muvahhidlar davlati deb ataydigan davlat misli ko'rilmagan qudratga ega bo'ldi va murobiylar davlati yo'q bo'ldi. 524 yilda vafot etgan muhammad ibn tumrit bu davlatning gurkirab yashnashini ko'rishga nasib qilmadi u o'zidan keyin shogirdi abdul mo'min ibn alini qoldirdi muvahhidlar davlati muhammad ibn tumirtning vafotidan so'ng davlatni abdul mo'min ibn ali boshqara boshladi u jismonan juda baquvvat harbiy yurishlarda muntazam ishtirok etardi imom zahabiy uni ta'riflab quyidagilarni aytgandi u odil podshoh yaxshi siyosatchi juda faol va taqvodor edi u qur'onni yetti kunda xatm qilardi u shoyi liboslardan hazar qilardi u har payshanba kuni ro'za tutardi harbiy yurishlarni qo'llardi u go'yo davlat boshqaruvi uchun yaratilgandi biroq u o'ziga qarshi chiqqanlarni beayov qirishni xush ko'rardi va bu xislatni u muhammad ibn tumirdan meros qilib olgandi bu haqida ibn kasir al bidoa va nihoya asarida yozgan boshqa tarixchilar ham buni tasdiqlaganlar biroq muhammad ibn tumirdan so'ng abdulmo'min ibn ali hech qachon ibn tumirtning zalolatga yo'g'rilgan ta'limotini qo'llamagan tarixchilar abdul mo'min ibn ali ibn tumirtning yolg'on ta'limotini qalban inkor etib kelgan bo'lsa ham hech qachon uni qoralamagan deydilar u bu ishni o'ziga qarshi g'alayonlar boshlanib ketmasligi sababdan qilmagan xolos 542 yilda mariya shahri quladi unga o'rta yer dengizidan hujum qilindi Jangda minglab musulmonlar halok bo'ldi. 14 ming muslima ayol asirlikka olindi. 543-yilda Tartusha va Labda shaharlari ham qo'ldan boy berildi. Nasroniylarning Portugaliya davlati ancha kengayib ketdi. Nasroniylar shuningdek Tunisni zabt etdilar. Shundan so'ng Abdulmomin ibn Ali birinchi navbatda ko'plab madrasalarni qurdi. odamlar u yerda islomni o'rganishi mumkin edi chunki mamlakatda shu choqqacha faqat muhammad ibn tumirning zalolatga to'la ta'limoti tarqatilardi ikkinchisi u ko'plab masjidlar va ixtisoslashgan ta'lim muassasalarini qurdi va ularda siyosatchi va lashkarboshilarni tayyorladi uning o'zi ulardan imtihon olishda qatnashardi u shuningdek dengiz janglarini o'rganish uchun Marokashda sun'iy ko'l barpo etdi. U ko'plab qurol aslaha ustaxonalarini qurdi. Andalusning katta allomalaridan biri Qodi ibn Arabiy Maliki 543-yilda Shimoliy Afrikaga Abdulmo'min ibn Alining oldiga kelib, unga bay'at beradi va yordam so'raydi. Abdulmo'min ibn Ali rozi bo'lib, lashkar to'playdi va Gibraltarni kesib o'tadi. shunday qilib u 545 yilgacha yo'qotilgan hududlarning aksariyatini qaytarib oladi 552 yilda u almariya shahrini o'z nazorat ostiga oladi 555 yilda tunisni qaytaradi va liviyani zabt etadi u davlatni kengaytirish bo'yicha ulkan rejalarni tuzadi biroq qo'qqisdan vafot etib o'z ortida 22 yoshli o'g'li yusuf ibn abdul mo'minni qoldiradi yusuf baquvvat va yaxshi sarkarda edi biroq otasiga o'xshab hech kimga quloq solmas va o'z bilganicha ish tutardi shu vajdan u portugaliyadagi g'azotlarning birida bir necha xatoga yo'l qo'yib dorul harbda shahid bo'ladi undan keyin hokimiyat tizginini uning o'g'li abu yusuf yaqub muvahhidiyga o'tdi U 580-yildan 595-yilgacha hukmdorlik qildi. Bu 15 yil Davlatul Muvahhiddin uchun oltin yillar bo'ldi. U davlatni boshqara boshlaganida endigina 25 yoshga kirgandi. Yaqub Abu Yusuf masjidda imomgarchilik qilar, odil va kamtar, tarki dunyoga moyil odam edi. U davlat hududida xamirning yoyilishiga qat'iy kurash olib borgan falsafaga oid kitoblarni kuydirib munozaralarni bekor qilib befoyda tortishuvlarga chek qo'ygandi u olimlarga pul tarqatar ular vaqtlarini faqat ilmni ko'paytirishga sarflashni talab qilardi u ribat ribotul fath shahrini qurdi qarzdorlarga qarzdan qutulishga yordam berdi miskinlarga taom va pul tarqatdi u chiroyli bog'lar qoshida ko'plab kasalxonalar qurdi qurbonlik kunlaridan birida u miskinlarga yetmish mingta qo'y ehson qildi har juma shaxsan o'zi bemorlarni borib yo'qlardi u muhammad ibn tumirtning aqidasidagi xatolar haqida birinchi bo'lib gapira boshladi imom zahabiy u haqida shunday deb aytgandi u qur'onni va ko'plab hadislarni yoddan bilar fiqhni yaxshi anglardi mohir notiq kenish ulamolar va darveshlarga xos edi va shu bilan birga u buyuk sulton edi u taxtga o'tirganda bor yo'g'i yigirma besh yoshda edi janglarda shaxsan o'zi ishtirok etar tarixda abu yusuf mansur muvahhiddiy nomi ostida qolgan 585 yilda Balear orolidagi Banu Ghaniya qabilasi qo'zg'aloni boshlandi. isyonni bostirish uchun juda katta kuch ketdi. Vaziyatdan foydalangan Portugaliya g'arbdan Ishbiliya shahrigacha yetib keldi va musulmonlarga nisbatan siquvni boshladi. Shu paytda Abu Yusuf Yaqub Mansur Muvahhidi Kastiliya bilan 10 yil muddatga yarashuv shartnomasini tuzdi va Portugaliyaga qarshi urush boshladi. U portugallarni haydab chiqargandan keyin Kastilya muvaffaqiyat yarashuv to'g'risidagi shartnomani buzib, himoyasi zaif qolayotgan Shimoliy Andalusga hujum qildi. O'sha paytda Kastilyaning qiroli Alfonso 8 bo'lib, u musulmonlar bilan janglarning birida o'ldirilgan Alfonso 6ning nabirasi edi. Shundan keyin 590-yilda u butun Shimoliy Afrika bo'ylab safarbarlik e'lon qildi. Hamda odamlar Kastiliya qirollarining nechog'lik razil ekanini bilib qo'yishlari uchun Alfonsoning maktubini chop etdi. Odamlar qo'llariga qilich va nayzalarni olib, urushga tayyorlana boshladilar. Bundan 7 yil oldin esa 583-yilda Salohiddin Ayubiy sharqda salbchilarga qaqshatqich zarba berib, ularni tormor etgandi. Tasavvur qiling, sharqdagi ulkan g'alabadan 7 yil o'tib, musulmonlar salbchilarga qarshi g'arbda urushga tayyorlana boshladilar musulmonlarning kastiliyaliklarga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rishi uchun bir yil vaqt ketdi yaqub mansur sarkardaligi ostida musulmonlar armiyasi 591 yilda gibraltar bo'g'ozini kesib o'tdi va tulaytula janubidagi qal'aga qarab yo'l oldi shu yilning o'zida bu yerda tarixda al araq nomi bilan qolgan jang bo'lib o'tdi bu jang 591 hijriy yilning 9 shabon kunida boshlandi o'sha paytda bu qal'a kastiliya va andalus o'rtasidagi chegarada joylashgandi alfonso bu jangga leon navar angliya gollandiya germaniya va boshqa mamlakatlardan yordam olib 225 ming askar to'pladi Fransiya ularga qurol yetkazib turdi. Yoqub Mansur Muvahhidi 200 ming askar to'pladi. Jang oldidan u kengash to'plab, harakatlar rejasi va Dorul xartdagi strategiyani muhokama qilib oldi. Bu strategiya Yusuf ibn Tishfin qo'llagan uslubga o'xshash edi. Lashkarlarning yarmini raqib ro'parasiga qo'yildi, boshqa yarmini tepaliklar ortida yashirdilar. Bu jangda Abu Yahyo ibn Abu Hafs lashkarboshi bo'ldi. Kastilaga qarshi jang qilgani chiqqan andalusliklarga esa Abu Abdulloh ibn Sanadid bosh bo'ldi. Jang boshlanganida nasroniylar tepalik ustida edilar va ularning birinchi zarblari yuqoridan pastga qaratilgani uchun musulmon lashkari uchun juda og'ir kechdi. Lashkarning birinchi qismi chekina boshladi. Salbchilarning keyingi zarbasi lashkarning markaziy qismiga to'g'ri keldi va bu jangda lashkar boshi Abu Yahyo ibn Abu Hafsa halok bo'ldi. Alfonso 10 ming lashkari bilan jangga kirishib, markazga tashlandi. Shu paytda musulmonlar dushmanni o'ng tomonidan aylanib o'tib, salbchilarga hujum uyushtirdilar. Ushbu hujum natijasida nasroniylar cho'chib qoldilar. jang juda uzoq vaqt davom etdi chang po'lat qurollar qusuroni va musulmonlarning takbirlaridan boshqa hech narsa yo'q edi yaqub mansur kastiliyaliklarning qo'rquv to'la ko'zlarini ko'rib lashkarning qolgan qismini ham jangga soldi musulmonlar kastiliya armiyasini tormor etdi tarixchilarning aytishicha bu jang zallak jangiga o'xshagan balki undan ham ahamiyatliroq edi Ushbu zafar haqidagi xabar butun islom olamiga yetib bordi va quvonchlarning cheki yo'q edi. Yaqub Mansur Kastiliyaliklarning qo'rquv to'la ko'zlarini ko'rib, lashkarning qolgan qismini ham jangga soldi. Musulmonlar Kastiliya armiyasini tormor etdi. Tarixchilarning aytishicha, bu jang Zallak jangiga o'xshagan, balki undan ham ahamiyatliroq edi. Ushbu zafar haqidagi xabar butun islom olamiga yetib bordi va quvonchlarning chek yo'q edi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu jangda nasroniylardan 146 ming kishi halok bo'ldi. Mavjud farazlarning eng oz sonlisida 30 ming kishi deb aytilgan. 20 mingga yaqin nasroniy asirga olindi. Yaqub al-Mansur ulardan tovon puli olmay qo'yib yubordi. O'ljalar behisob edi. sakkiz mingta ot yuz mingta xachir chodirlarning sanog'iga yetib bo'lmasdi ushbu jangdan so'ng u ishbiliyada minorasi 200 metr balandlikka yetadigan masjid qurdi minora hozirgacha bor ushbu jangdan keyin nima bo'ldi saragosa shahri yana musulmonlar qo'liga o'tdi britaniya germaniya va boshqa mamlakatlar yakub mansur muvahhidiy bilan do'stlashishni ixtiyor qildilar kastiliya bilan 10 yil muddatli yarashuv bitimi tuzildi ammo yaqub mansur bir muncha vaqt o'tib 40 yoshida vafot etadi buyuk sarkarda yaqub mansur al muvahhidiy o'rniga uning 18 yoshli o'g'li nosir taxtga o'tiradi u garchi jasur va kuchli odam bo'lganiga qaramay otasi kabi emasdi yaqub mansurning o'limi ko'p narsalarni o'zgartirib yubordi baliar orolidagi banu g'aniya qabilasi yana isyon ko'tardi va nosir bu isyonlarni to'qqiz yil davomida bostirib keldi bu paytda esa alfonso sakkiz musulmonlardan intiqom olmagunga qadar birorta ayolga yaqinlashmayman birorta jonivorga minmayman va hoshimni ko'tarmayman deb qasam ichdi Alfonso 9 yil davomida yangi urushga tayyorgarlik ko'rdi. Tinchlik sulhining muddati tugashiga 1 yil qolganida u shartnomani buzib, musulmonlar ustiga qo'shin soldi. Uning yurishida hatto ruhoniylar va Rim papasining o'zi ham ishtirok etdilar. U boshqarayotgan lashkarning soni 200 ming kishidan iborat edi. Musulmonlar esa bu paytda zaif holatga tushib qolgandilar. nosir qandaydir yo'l bilan 500 ming kishilik qo'shin to'pladi u lashkari bilan gibraltarni kesib o'tdi va al iqob degan joyga yetib keldi al iqob chindan ham musulmonlar uchun jazo maydoniga aylandi iqob arab tilida jazoga tortish musulmonlar soni salbchilarga qaraganda ko'p bo'lganiga qaramay nima uchun mag'lub bo'ldilar birinchi musulmonlar dabdabali hayotga berilib ketdilar ikkinchi amir al muslimin vaziridan boshqa hech kimga quloq solmas ko'pchilik tarixchilar bu vazirni xoin deb hisoblaydilar uchinchi banu g'ani qabilasining qo'zg'olonlarini bostirish uchun juda ko'p kuch ketdi ushbu g'azot oldidan va jang paytida sodir bo'lgan voqealarni tahlil qilib ko'raylik musulmonlar gibraltarni kesib o'tib birinchi galda silbatra qal'asini qamal qilishni boshladilar bu qal'a juda mustahkam bo'lib uni ozchilik qo'shin himoya qila olardi lashkarboshi va sarkardalar nosirga qal'ani qoldirib yurishda davom etishni maslahat qildilar chunki bu qal'adan musulmonlarga tahdid yo'q edi biroq amir ularga quloq solmadi balki qal'ani qamal qilishni davom etish kerak deya maslahat solgan vazirning aytganini qildi bunga jami sakkiz oy vaqt ketdi ko'plab musulmonlar qahraton kelgan qish va oziq ovqat yetishmasligi vajidan halok bo'ldilar nasroniylar esa shu vaqt davomida rabah qal'asini qamalga oldilar bu qal'aning himoyasi boshida zamonaning eng kuchli sarkarlaridan biri abul hajjoj yusuf ibn qadis turardi uzoq vaqt davom etgan qamaldan so'ng qal'a devorlari to'kilay deganda u salbchilar bilan sulh tuzishga qaror qildi men sizlarga qal'ani barcha oziq ovqat va qurollari bilan qoldiraman ammo siz bizga musulmonlar armiyasigacha yetib olishimizga yo'l berasiz alfonso sakkiz bu shartga rozi bo'ldi biroq nasroniylar uning bu qaroridan qattiq g'azablandilar va 50 mingga yaqin salbchilar. Biz bu yerga musulmonlarning qonini to'kkani keldik. Ularning tirik qolishlari va o'z lashkarlari qo'shilishga rozilik bergani uchun kelmaganmiz deya jang maydoniga ham kirmay Yevropaga qaytib ketdilar. Yusuf ibn Qadis o'zining unchalik katta bo'lmagan qo'shini bilan musulmonlar armiyasiga kelib qo'shilganida hukmdorning vaziri uni qatl etishga amr qildi. ajabki nosir bunaqangi nojo'ya maslahatga ko'ndi va yaxshi lashkar boshini qal'ani nasroniylarga topshirgani uchun qatl qildi holbuki qal'ani topshirish eng yaxshi qaror edi bu ikkovi nosir va uning yaramas maslahatchisi go'yo tarixni o'qimagandilar ular lashkarni ikki qismga bo'ldilar va birinchi qismini birinchi zarbani qabul qiladigan qo'shinga 160 ming kishidan iborat Shimoliy Afrikalik ko'ngillilarni qo'ydi. Qo'shinning ikkinchi qismiga esa jangovar tayyorgarchiligi bor jangchilarni qo'ydi. Yusuf ibn Qadisning qatl etilishidan ranjigan va g'azablangan andalusliklar hukmdor birinchi qismning o'ng qanotiga qo'ydi. Jang boshlanmay turib shuncha ko'p xato ishlar o'ta achinarli taktika o'z amiridan ajralgan andalusliklarning ko'nglidan nimalar kechayotganini juda yaxshi bilgan holda ularni oldingi safga qo'ydilar xo'sh ular nima qildilar ular o'z sarkardasini o'ldirgan odamning qo'l ostida jang qilmaslik uchun dorul harbdan qochib ketdilar nosirning so'nggi xatosi askarlarning ko'pligiga ishonishi edi al iqob jangi nima bilan tugadi nasroniylar qo'shnining birinchi qismini tormor etib lashkar markaziga hujum qildi jangning birinchi kuniyoq 70 ming musulmon shahid bo'ldi biroq xatolar shu bilan to'xtamadi orqaga qocha turib u ikkita qal'ani bayasa va ubadda tayanchsiz va yordamsiz qoldirdi nasroniylar baysani qamalga olib undagi biror jonni tirik qoldirmadilar shundan keyin ular 13 kun davomida ubada shahrini qamalga oldilar ular musulmonlarga omonlik va'da qildilar shahar ahli ularga ishonib qal'ani topshirganlarida salbchilar birorta odamni qoldirmay o'ldirdilar 60 mingga yaqin musulmon shahid ketdi nosir hatto ishbiliyani ham tashlab shimoliy afrikaga qochib ketdi o'z saroyiga kirib olib o'rniga 10 yoshli o'g'lini qoldirdi o'zi bir yil o'tib 34 yoshida vafot etdi al iqob jangidan so'ng kastiliyaliklar armiyasida qandaydir dard paydo bo'lib nasroniylar orqaga qaytishga majbur bo'ldilar 614 yilda yakka xudochilar davlati quladi uning o'rniga zanata qabilasining sunniylar davlati paydo bo'lib tarixda davlatul banu marin nomi bilan qoldi 620 yilda balear orollari quladi 20 ming odam aragon davlati jangchilar tomonidan o'ldirildi 625 yilda andalusning janubiy sharqiy qismida ibn hud boshchiligidagi uncha katta bo'lmagan davlat paydo bo'ladi 633 yilda Banu Zayan qabilasi Jazoir bilan birga davlatul muvahhiddindan ajralib chiqadi shu yili andalusning poytaxti qurtuba quladi o'ttiz mingga yaqin uylar hovlilari bilan va yana uch mingta masjid salchilar qo'liga o'tib ketadi qurtuba besh yuz yildan ziyod vaqt davomida andalusning poytaxti bo'lib kelgandi andalusning eng katta masjidi 633 hijriy yilning yigirma uchinchi Shavvol kuni cherkovga aylanadi va shungacha faoliyat yuritmoqda. olti yuz o'ttiz oltinchi yilda Valensiya quladi. Bu shaharni besh yil davomida qamal qildilar. Qal'a nasroniylar qo'liga o'tganidan keyin ellik ming musulmon Shimoliy Afrikaga qochdi. Barcha masjidlar cherkovga aylantirildi. Tunisdagi Banu Xafs qabilasi Valensiya aholisiga yordam bermoqchi bo'ldi, biroq qattiq qarshilik tufayli ularning qo'lidan hech narsa kelmadi. 641-yilda Valensiya yonidagi Baniya shahri qo'ldan ketdi. 643-yilda Jayan shahri quladi. Janubiy g'arbdagi Ashbiliya va janubiy sharqdagi G'arnota shaharlari qoldi xolos. Kimdir nima uchun bunchalik keskin tanazzul yuz berdi deb savol berishi mumkin bungacha o'nlab yillar oldin adolatsizlik qaror topgandi birinchi muhammad ibn tumirk davrida yolg'on mafkura va aqidada katta xatolar keng tarqalgandi ikkinchi xalq orasida o'zaro nizolar va ziddiyatlar mavjud edi uchinchi muhammad ibn tumirtning va uning ortidan ergashganlarning xatolari ular hech kimning gapiga quloq solishmas solishsa ham ahmoq yoki razil vazirlarning yo'rg'i bilan yurishardi to'rtinchi xalq bu hayot nozi ne'matlariga mahliyo bo'lib qoldi parvardigorning oldiga qaytish borligini unutib qorin g'amida yashashni boshladi beshinchi muvohidiylarning murobiylar bilan adovat qilishi biroq shunga qaramay islom andalus hududida yana 250 yil yashadi andalusning qulashi oldinroq andalus poytaxti va boshqa shaharlarning qulagani hamda ikkita shahar g'arnota va ishbiliyaning qolgani haqida aytib o'tilgandi bu andalus hududining 25 foizi jayan shahri qulagan 643 yilda fernando 3 g'arnota hokimi muhammad I bilan bitim tuzadi o'shanda g'arnotani banu ahmar ya'ni qizillar sulolasi boshqarayotgan bo'ladi ularning qizil deb atalishiga sulolasiga asos solgan odamning sochi malla bo'lgan sabab bo'lgan banu ahmarning ota bobolari sahoba said ibn uboda al hazrajiy roziyallohu anhuga borib taqaladi biroq ajdodlar bilan avlodlar orasidagi farq yer bilan osmon kabi edi bu shartnomada quyidagilar nazarda tutilgan birinchi muhammad birinchi kastiliyaga har yili 150 ming dinor xiroj to'lash shart. Ikkinchi, u davlatni Kastiliya qiroli nomidan boshqaradi. Uchinchi, musulmonlarda G'arnotaning g'arbiy qismidagi qal'alarni topshiradi. To'rtinchi, Muhammad I Kastiliya qiroliga harbiy yordam ko'rsatishga majbur. Beshinchi, Muhammad I Kastiliya oroli saroyiga uning volisi sifatida kelishi shart. Fernando Uch birinchi urushni Ishbiliya musulmonlariga qarshi boshlab, Muhammaddan harbiy yordam so'raydi. Muhammad o'zining musulmonlar lashkari bilan nasroniylarga qo'shilib, Ishbiliyani 1 yil va 5 oy davomida qamal qiladi. Ishbiliya qal'asi 646-hijriy yil Ramazon oyida quladi va Fernandoning qo'liga o'tadi. Holbuki bu shahar Ispaniyaning eng mustahkam qal'asi edi. Musulmon dindoshlar Ishbiliya musulmonlari ustidan Nasroniy qiroli g'alaba qozonishga yordam beradilar. 400 mingga yaqin odam qal'ani tark etib qochishga majbur bo'ladi. Birgina G'arnota viloyat qoladi. Bu davlat hududining 15% foizini tashkil etadi xolos. Umuman olganda viloyat 3 qismdan iborat edi. Mariya, G'arnota va Malaga. Ammo Fernando nima uchun G'arnota qalasini ishg'ol eta olmadi? Birinchi, aholi zichligi juda katta bo'lgan. Juda ko'p musulmonlar shimoldan janubga qochib, shu qal'ada panoh topgan. Ikkinchi, bu qal'aning atrofini juda ko'p qal'alar qurshab turgan. Ularga Banu Marin davlati tomonidan Gibraltar orqali yordam berib turgan. Shunday qilib, kassiliya qiroli bu qal'ani qo'lga olish maqsadida har yili shu viloyatga yurishlar qilib turgan hijriy 671 yilda alfonso X hukmronlik qilib turgan paytda andalusni musulmonlardan tozalash uchun lashkar tayyorlay boshladi muhammad ahmar nima qilishni bilmay shimoliy afrikadan yordam so'raydi o'sha paytda banu marin boshida yoqub mansur mariniy turgandi u haqda tarixchilar ko'p yaxshi gaplarni yozib qoldirganlar u kunduzlari soyim ro'zador va kechalari qoyim namoz o'qir allohni ko'p zikr qilgan ojiz odamlarga ehson qiladigan yaxshi odam edi o'z parvardigori oldida shikast nafs dindorlarga juda yaxshi munosabatda bo'lgan u harom qonni to'kishdan hazar qilardi u juda saxiy va barcha g'azotlarda g'olib edi uning lashkari hech qachon mag'lubiyat alamini bilmagan va qachonki dushman lashkarga ro'baro bo'lsa doim zafar qozongan edi u juda mohir notiq bo'lib so'zga chiqqanda o'z lashkarning ruhini ko'tarib yuborardi u muhammad ahmarning da'vatiga labbay deb javob berdi va gibraltardan o'tib kastiyaliklarni tormor etdi biroq andalusliklar shimoliy afrikadan yetib keladigan bunday g'alabalarga ko'nikib qoldilar chindan ham boshqa davlat yordamida g'alaba qozonadigan davlatning oxiri voy bo'lar ekan muhammad bir hijratning 671 yilida vafot etadi uning o'rniga taxtni muhammad ikki muhammad faqh egallaydi muhammad bir o'limidan so'ng qirol alfonso sulhni buzib g'arnotaga hujum qiladi muhammad faqh yana yaqub mansur mariniydan yordam so'raydi buyuk sarkarda 5000 ming askari bilan yana gibraltarni kesib o'tadi 674 yilda qurtubadan uzoq bo'lmagan yerda jang bo'lib o'tadi musulmonlarning 10 ming jangchidan iborat qo'shini nasroniylarning 90 ming kishilik qo'shiniga qarshi turadi nasroniylar qo'shiniga sarkarda Donunio lashkar lashkarboshlik qiladi. Yoqub Mansur Marini jang oldidan odatdagidek maviza qilib, o'z jangchilarga shunday deb xitob qiladi. Uning so'zlaridan keyin odamlar yig'ladilar. Bir-birlari bilan vidolashish uchun jangdan oldin quchoqlashdilar. Ushbu jangda musulmonlar ajoyib g'alabaga erishdilar. 6000 nasroni yo'ldirildi. ularning lashkarboshisi ham o'ldirildi sakkiz mingga asirga olindi shundan so'ng musulmonlar lashkari ikki qismga bo'linib ketdi ibnul ahmar jayanga qarab yo'l oldi yoqub mansur ishbiliya shahrini zabt etishga kirishdi va ularning ikkovi ham o'z maqsadlariga erishdilar yoqub mariniy 677 yilda qurtuba shahrini ishg'ol etdi va Yusuf ibn Chfin misoli barcha o'ljalarni andalusliklarga qoldirib, o'zi shimoliy Afrikaga qaytdi. Mariya shahrining hokimi vafot etib, uning o'rniga o'g'li iqtidorga keldi. U Yoqub Mansurning mardonavor harakatlariga qoyil qoldi va unga Mariya shahrini topshirdi. Yoqub bu shaharda 3000 nafar musulmon va yana shuncha jangchini Tarif shahrida g'arnotani har ehtimolga qarshi qo'llash uchun qoldirdi muhammad faqh esa shunday so'zlarni aytdi chindan ham tarixda biz uchun saboq bor qachonlardir muhammad ibn abad shimoliy afrikadan yordam so'radi va yusuf ibn tishfin kelib butun andalus ustidan nazorat o'rnatdi endi bo'lsa men yoqub mansur mariniy men bilan ham xuddi shu ishni qilishdan qo'rqaman shundan keyin u kastiliya qirolining oldiga boradi va tarif orolidan yoqubni siqib chiqarishga yordam berishini so'raydi shunday ulkan g'alabadan so'ng bir musulmon o'ziga yordam bergan boshqa musulmonni siqib chiqarish uchun nasroniydan yordam so'rashi ajablanarli emasmi Kastiliya qiroli floti Tarif orolini bir tomondan, Muhammad Faqih ikkinchi tomondan qurshab oldilar. Biroq Yoqub Mansur Marini orolga 677-yilda kelib, ularning ikkovini ham siqib chiqardi. Kastiliyaliklar qochib qoldilar. Muhammad o'zi yolg'iz qolib, bir qoshiq qonidan kechishini so'ray boshladi. Yaqubuni afv etdi va taxtda qoldirdi. Yoqub Mansur Mariniy naqadar buyuk qalb egasi bo'lganini ko'ring. Ana endi Andalusning qulashi sababi aniq bo'lmoqda. 684-yilda Yoqub Mansur Nasroniylar ustidan navbatdagi g'alabasini qozonadi. U Kastiliya bilan tinchlik sulhini tuzib, ularga shart qo'yadi. Qanday shart deb o'ylaysiz? Albatta xayolga kelgan birinchi narsa bu jizya to'lash hamda boylik va yer hududlarini talab qilishdir lekin yaqub mariniy nasroniylar qurtuba ishbiliya va tulaytula kutubxonalaridan o'lja qilib olgan kitoblarni qaytarishni talab qiladi va nasroniylar haqiqatdan ham o'n minglab kitoblarni qaytaradilar va bu kitoblar shu bugungi kungacha shimoliy afrikaning marokashda saqlanmoqda islomning buyuk sarkardasi 685-yilda vafot etadi va uning o'rniga uning o'g'li Yusuf ibn Yaqub taxtga o'tiradi. Yana Muhammad ikkining oldiga qochib yordam so'raydi va evaziga Andalusning istagan hududlarini berishni va'da qiladi. Yusuf yana Tarif orolini hamda Jaziratul Xadra degan joyni tanlaydi. Muhammad ikki yana vasvasiga tushib qolib, yana Kassiliya qirolidan Yusufni Tarif orolidan siqib chiqarishga yordam so'raydi. Chindan ham Kassiliyaliklar orolni qurshab olib, Tarifni egallab oladilar. Holbuki, bitimga ko'ra ular orolni Muhammadga berishlari kerak edi. Lekin tabiiyki, ular orolni o'zlariga qoldirdilar. Shundan so'ng Gibraltar yo'li musulmonlar uchun to'silib qoldi. va andalus shimoliy afrikadan butunlay ajradi muhammad ikki yetti yuz birinchi yilda vafot etib uning o'rniga muhammad uch o'tiradi tarixda u muhammad amash nomi bilan qoladi uning davrida mamlakatni amalda muhammad emas balki uning vaziri abu abdulloh ibn hakim boshqargan vazir lashkar to'plab Marokashdagi Sabta shahrini egallab oladi va Banu Marin qabilasidagi odam bilan ular Yusuf ibn Yaqubga qarshi isyon ko'tarishlari to'g'risida yozishma olib boradi. Bu o'ta ketgan ahmoqlikning o'zginasi edi. Shimoliy Afrikada katta g'alayonlar boshlandi va bu holat so'nggi rishtalarni uzdi. Salbchilar 709-yilda gibraltarni qo'lga oldilar va bundan buyon andalusga o'tishning iloji qolmadi umuman olganda 709 yildan 797 yilgacha g'arnotada urushlar va janglar zafar va mag'lubiyatlar bo'ldi va u qo'ldan kelganicha sobit turishda harakat qildi bunga sabab kastiliya va aragon o'rtasidagi ziddiyatlar bo'lib ikki nasroniy qirollikning g'arnota musulmonlari bilan ishi bo'lmay qoldi endi musulmon ispaniyaning so'nggi 25 yillik davrini ko'raylik o'sha paytda g'arnotaga muhammad ibn saad ahmar hukmdorlik qilardi uni g'olib billahi allohning nusrati ila g'alaba qozonuvchi deb atardilar ammo bu quruq nom hech qanday vazni yo'q edi uning muhammad ibn abdulloh ismli inisi bo'lib ikki og'a ini g'arnota hokimligi uchun o'zaro urush boshlaydilar va jangdan so'ng davlatni ikki qismga bo'lishga kelishib oladilar shimoliy qismi muhammad ibn saadga va janubiy qismi muhammad ibn abdullohga o'tadigan bo'ldi va nihoyat 874 yilda kassiliya va aragonni birlashtiruvchi voqea sodir bo'ladi Aragon hukmdori Fernando III Kastiliya qirolichasi Izabellaga uylanadi. Ular bitta davlatga birlashadilar. Bu ikki yosh to'ylarini G'arnota musulmonlarning so'nggi saroyida o'tkazishga qaror qiladilar. Bu vaqtda esa G'arnotada qo'shiqchilik, dabdababozlik va xamir ichish keng tarqalgan bo'ladi. G'arnota hokimi Muhammad ibn Sa'd oysha ismli ayolga uylangan bo'ladi bundan tashqari uning surayyo ismli nasroniy joriyasi ham bo'lib muhammad uni qattiq sevardi surayyo muhammadga yahyo ismli o'g'il tug'ib bergan bo'lib joriya o'g'lini muhammaddan so'ng valiahd bo'lishini talab qiladi biroq qonuniy rafiqa oyshaning ham o'g'li bor bo'lib uning ismi muhammad sag'ir kenja edi muhammad ibn saadning nasroniy joriyaga muhabbati shunchalik kuchli ediki u hatto xotini oyshani va o'g'li muhammad sag'irni hibsga olib valiahdlikka yahyoni e'lon qiladi xalq bundan norozi bo'lib saroyga hujum qiladi va oyshani o'g'li muhammad bilan ozod qiladi shundan so'ng muhammad sag'ir otasiga qarshi isyon ko'taradi va maqsadiga erishib taxtni egallaydi otasi esa yurtini tashlab qochishga majbur bo'ladi bu voqeadan foydalangan fernando uch andalusning shimoliga hujum qilib muhammad sag'irni asirga oladi yillar o'tib muhammad ibn sad qochib boshpana so'ragan ukasi g'arnotani egallaydi va o'z nazorati ostiga oladi fernando jiyani sag'irni tovon puli evaziga qo'yib yuborishni so'raydi biroq fernando tovon puli olishdan bosh tortadi chunki uning tez orada hayotga tatbiq etadigan rejasi bor edi u muhammadga murojaat qilib quyidagilarni taklif etadi sen g'arnoda shimolida hokimiyatni qayta qo'lga olishing uchun musulmonlar orasida qo'zg'olon ko'tarishing kerak men shu paytda janubga yurish qilib malagani qurshab olaman ana o'shanda sen g'arnotani o'z nazorating ostiga olasan bu taklif hiyla ekanligi ochiq ravshan bo'lishiga qaramay muhammad o'nadi ularning rejasi muvaffaqiyatli tarzda amalga oshiriladi kenja muhammad shimoliy g'arnotani qo'lga oladi fernando esa malagani egallaydi uning amakisi janubdan qochib o'zining kichkina davlatini barpo etadi rejaga ko'ra muhammad sag'ir Malagani olish kerak edi biroq fernando qisqa muddatga bu shaharda o'z qo'shnini qoldirishni aytadi va shundan so'ng u sulh shartlarini buzib malagani o'z nazoratiga oladi shundan keyin u ash vodiysidan muhammad sag'irning amakisini haydaydi u tunisga qarab qochadi g'arnota esa endi har tarafdan qurshab olinadi hijratning 895 yilida salbchilar g'arnota atrofidagi ekinzorlarga o't qo'yadilar va muhammad sag'irdan shahar kalitini topshirishni talab qiladilar va nihoyat muhammad uzoq o'ylardan keyin salbchilarga qarshi urush qilish kerakligini tushunib yetadi bu vaqtda esa g'arnota ichida xalq dushmanga qarshi ko'tariladi va ularning boshida muso ibn abi g'asson turadi xalq yetti oy davomida qarshilik ko'rsatadi va salbchilarga jiddiy talofatlar yetkazib turadi bu paytda fernando va uning xotini izabella muhammadga noma yo'llab musulmonlar uchun manfaatli bo'lgan yetmishdan ziyod takliflar bilan shaharni topshirish to'g'risidagi talabini qo'yadi muhammad bu taklifni qabul qilish kerakligini anglab o'zining ikkita shartini qo'ydi Birinchisi, Fernando va Izabella barcha shartlarning bajarilishi, misol uchun masjidlar daxlsiz qolishi, xalq amniyatda bo'lishi va hokazolar bajarilishi to'g'risida ond ichadilar. Ikkinchisi, barcha shartlar bajarilishi ustidan kuzatuvchi tuzilma bo'lishi va u faqat Rim papasiga bo'ysunishi. Ular bu shartlarga ko'nadilar va Muhammad andalusdagi so'nggi musulmon shahri bo'lib qolayotgan g'arnota shahrining kaltini salbchilarga yubordi shu vaqtning o'zida muso ibn g'asson saroyga kirib musulmonlar hukumati oldida nutq so'zladi o'zingizni o'zingiz ayblamang nasroniylar o'z shartnomasiga amal qiladi deb o'ylamang ularning qirolini ishonchli deb hisoblamang ulardan kutayotganimiz o'lim qo'rquvlarning eng kichigidir oldimizda talon tarojlar shahrimizni vayron qilishlar masjidlarimizni tahqirlashlar uylarimizni buzishlar bor ular ayollarimizni va qizlarimizni zo'rlaydilar bizni dahshatli adolatsizlikka irqiy kamsitishlikka qamchi va kishanlarga ro'baro qilib qo'yishadi oldimizda turmalar qoladi bizni o'tda kuydirib qiynoqqa soladilar agar biz uning yo'lida jonimizni fido qilmasak mana shularning hammasi bizni kutib turibdi allohga qasamki men bunaqangi oqibatni ko'rmayman shu gaplarni aytib bo'lib uyga qaytdi qurol yarog'ini kiydi qo'liga qilichini olib otiga mindi va yolg'iz o'zi ispanlarga qarshi hujumga otdi u o'n besh kishini o'ldirib o'zi ham o'ladi shundan so'ng muhammad sag'ir fernando va ga sovg'alar yuborib shaharga kirishga ijozat beradi ular shaharga kirishi bilan birinchi qilgan ishlari eng baland imoratga kumush xochni o'rnatadilar shu vaqt ichida muhammad saroyini tark etgan eng baland adir ustiga chiqib olib so'nggi bor o'z saroyiga hamda o'z shahriga va 800 yillik davr orasidan o'tgan tarixga ko'z tashlagan edi u o'zini tuta olmay ho'ngrab yig'lashni boshlaydi uning ko'z yoshlari soqollarini ho'l qilib qo'yadi uning yonida onasi oyisha bo'lib uning yig'isiga kesatib shunday deydi ha qo'lingdagi podshohlik uchun erkaklarday kurasha olmay endi xotinlardek yig'layver bu voqea hijratning 897 yili Rabbiyul Avvaloyning ikkinchi kunida sodir bo'ladi. Melodiy 1492-yil 2-yanvar. Bu joy hozirgacha bor. U yerga sayohatchilar kelib turadilar va qachonlardir qudratli imperiya bo'lgan yerlarni tomosha qiladilar. Bu joyni hozir arablarning so'nggi nafasi deb atashadi. Muhammad Shimoliy Afrikaga yo'l oladi. u yerning hukmdori uni musulmonlarga xiyonat qilgani uchun zindon band etadi alloh uni va uning oilasini shu tarzda tahqirlab qo'ydi fernando va izabella 906 yilda farmon chiqarib xudo ularni ispaniyani iflos musulmonlardan tozalash uchun tanlanganini e'lon qiladi bu farmonga ko'ra mamlakat hududida musulmonlarning yashashi butunlay taqiqlanadi aksariyat musulmonlar Shimoliy Afrikaga ko'chib ketadilar. Boshqalari nasroniylikni qabul qilib, g'arnotada qoladi. Ularni quyi tabaqadagi nasroniylar deb atab tahqirlashadi. Shundan so'ng nasroniylar inkvizitsiyani joriy etadilar. Kimda kim mayxo'rlik qilmasa yoki jumodan so'ng g'usul qilsa yoki uyidan Qur'on kitobi topilsa, ularni qiynoqqa solib, zindon band qilishar. va o'ldirishar edi bir necha yuz yil o'tib napoleon qo'shinlari ispaniyaga kirib kelganida ular ibodatxonaga kirib musulmonlarni qiynoqqa soladigan yashirin xonalarni uchratadi askarlarning ayrimlari bu dahshatlarni ko'rib hushlaridan ketib qoladilar ba'zilari qayd qiladi haqiqatdan ham bu juda dahshatli manzara edi andalus kabi davlatning qulashiga nima sabab bo'ldi birinchisi odamlar bu dunyo zeb ziynatlarga dabdababozlikka hamda boshqa hayotiy lazzatlarga berilib ketdilar natijada ularning zehnlari pasayib qalblari mog'orlanib ketdi islom shoirlaridan biri andalus tanazzulining sababini quyidagicha ta'riflagandi sevishganlar endi hech qachon g'arnota bog'larida oh urmaslar va endi hech qachon raqqosalar go'zal raqslarga tushmaslar musulmonlar boshlari bilan sho'ng'igan gunohlar ummoni g'arnoti tanazzulining asl sababi bo'lib qoldi bag'doddan mazkur qo'shiqlar va raqslarni olib kelgan ziryobni esladingizmi ikkinchi odamlar alloh yo'lida jang qilishni unutdilar ular uning yo'lida mehnat va g'ayrat qilishdan to'xtadilar uchinchi sabab katta va kichik gunohlar ummonga aylangani to'rtinchisi musulmonlarning tarqoqligi beshinchisi dushmanlardan yordam so'rab murojaat qilish oltinchisi mansabiga noloyiq va qat'iyatsiz hukmdorlar shu bilan birga qayd etish joizki musulmon hukmdorlar qanchalik adolatsiz bo'lishmasinlar ularga qarshi chiqmaslik kerak yettinchi dinni bilmasdan johil bo'lish chindan ham musulmonlarning boshiga tushgan kulfatlar ularning o'z dinidan johil bo'lib qolishlari sababidandir bularning barchasi shunday buyuk davlatning tanazzulga yuz tutishiga sabab bo'lgan ba'zi holatlardir yana shuni unutmaslik kerakki hech qachon umidni yo'qotmaslik lozim Alloh doim o'zining dinini yangilab turadigan odamlarni yuborib turadi. Go'yo hamma narsa yo'qotib bo'linganidek holatlarda islom tug'i baland ko'tarilgan. Abdurrahmon Dohil, Abdurrahmon Nosir, Yusuf ibn Tishin, Abu Bakr ibn Umar Lantuni, Yoqub Mansur Muvahhidi, Yoqub Mansur Marinini eslang. Shuningdek, Allohning dinini yangilashga o'z hissalarini qo'shgan Umar ibn Abdulaziz, Imom Ash-Shofiy, Imom Ahmad va boshqa buyuk shaxslarni eslash kifoya. Biroq kimdir e'tiroz bildirishi mumkin. Andalusiya quladi va so'nggi 10 yilliklar davomida Allohni dinini yangilaydigan odam bo'lmadiku deb. Biroq 857-hijriy yilda ajablanarli ishlar sodir bo'ldi. O'shanda islom quyoshi g'arbda so'ngan paytda musulmonlar Konstantinopolni fath etadilar va islom quyoshi sharqda charaqlab ketdi. Usmoniylar imperiyasi davrida Yevropaning Bosniya va Gertsegovina, Bolgariya, Vengriya kabi mamlakatlari musulmonlar hukmdorligi ostida bo'ldi. Biroq islom nima uchun Ispaniya hududida o'z nihoyasiga yetdi? u yerda hozir musulmonlarning soni 100 ming kishiga ham yetmaydi bu amerikaning shaharlaridan biridagi aholi sonidan ham ozdir falastin 200 yil davomida salbchilar nazorati ostida bo'lgan lekin shunga qaramay u yerdagi asosiy aholi musulmonlardan iborat jazoir misr va boshqa mamlakatlar ham shunga misol bo'la oladi ularda ham zulm urushlar bo'lgan biroq musulmonlar bu hududlarda qolgan ispaniya amaliyotda musulmonlarni o'ldirish yoki mamlakatdan quvish taktikasini qo'lladi islom tarixi davomida bunaqangi ishlar hech qachon bo'lmagandi